Marhamat. وهبت في الدمى منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغي تكتساحا ففي بغداد بغداد Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Alloh mehribon zot, eng ulug' va fazli karami keng bo'lgan zot. Qaytishlik ungadir va qilib o'tgan amallar uchun hisob bermoq ungadir. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovatlar va durud va rahmatlar yog'ilsin. Alloh taolo u zotning sahobalariga, ahli oilasiga va ergashuvchilarga o'z rahmatlarini yog'dirsin. Assalomu alaykum. Alloh va rasuliga iymon keltirgan aka-uka, opa-singillar. Bugun yana jumadan jumagacha dasturi orqali sizlarning e'tiboringizga bir qancha islomiy mavzularni havola qilamiz, inshaalloh. Dasturimizni tinglab boring. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Yaqin kelajakda turli yomonliklar keladi. Kimki bu ummatning ishlari birlashgan bo'lgan paytda ularni buzishga harakat qilsa, uni u kim bo'lishidan qat'iy nazar qilich bilan urishinglar lozim. Imom Muslim rivoyati. Albatta ummatning tafriqasiga sabab bo'lgan odam eng tuban pastkash kimsalardandir.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 Allohga ma'siyat qilish kabi biron narsa bilan o'zlarini xor qilmadilar. Uyg'ur birodarlarimizdan ozgina yetkizgan azor kulfatlarga sabr qilolmaydigan, shu sabr qilolmaslikdan maydonni tashlab ketib qoladigan ya ketib qolishga sababchi bo'ladigan bunday holatlardan saqlanishimiz kerak. Muhlis minvari silsilasida itoat qilishni farz va u ayolni roza da bu haqdagi rozasi farz bo'lgan, vojib bo'lgan roza emas, balki mustahab mandub bo'lgan rozalardir deganlar. Siyon bitiklarining davomi. Va hokazo tarzda erkin bayon etishi mumkin. Bunda faqat zo'ravonlikka va haqoratga o'tib ketmasa bo'ldi ekan. Jihod ibodatidan mahrum bo'lgan birodar bir xayol bilan uyiga borib ota-onasini ko'rishni istab qoladi. Uydagi ba'zi narsalarni sotib, pulni olib kelish bahonasida vataniga jo'nab ketadi. Qaboilda to'ylar hanuz davom etmoqda. Shunday Allohning fazli bilan jamlanib, mana bunday bir birodarimizni xursandchiligiga sherik bo'lib turganimizga muvaffaq qilganiga Alloh taologa cheksiz va tuganmas hamd sanolar aytamiz. Mujohid birodarimiz suhbatidan ikkala tomon ham g'alaba deb hammasi shu shahodat ham g'ozilik ham hammasi g'alaba deb hammasi xursand birodarimiz haqiga akalarini mujohid akalarini haqiga duo qilishadi shuningdek mintaqa va jahon xabarlari عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا Said ibn Musayyab Said ibn Musayyab sahobalar hayotlik chog'larida fatvo berar edi. Qudoma ibn Musa Mo'minlar amiri Abdulmalik ibn Marvon ikki haramni ziyorat qilib, Makka ga borib haj qilishni va Madinaga kelib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salom aytishni niyat qildi. Zulqa'da oyi kirgach, xalifa ushbu niyatini amalga oshirish uchun safar tadoriklarini ko'rishga amr qildi. Bir qancha ummaviy amirlar, davlatning obro'li kishilari va o'zining ayrim farzandlari hamrohligida Hijoz yerlari tomon yo'lga tushdi. Xalifa sarbonligidagi karvon Dimashqdan Madinai Munawvara sari yurishida tez ham, sekin ham bo'lmagan o'rta tezlikda borar, har qachon istirohat uchun to'xtasalar, chodirlar qurilib, to'shaklar to'shalar va diniy bilimlar ziyoda bo'lishi, qalblari hikmat va go'zal mav'izalarga to'lib toshishi uchun ilm majlislari uyushtirilar edi. Xalifa Madinai Munawvaraga yetib kelgach, avvalo Haram-i Sharifga borib, Ravza-i Mutahharada namoz o'qish sharafiga, so'ngra payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salom aytish baxtiga muyassar bo'ldi. Avvalda totmagan rohatni va qalb xotirjamligini totdi. Shu bois Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shahrida imkon qadar ko'proq turishni maqsad qildi. Masjidun Nabiyni obod qilib turgan ilm majlislari uning diqqatini eng ko'p jalb qilgan narsalardan biri bo'ldi. osmonda porlab turgan yulduzlar misoli Haram sharifda ham ulug' tobiinlardan iborat ulamolar yalt-yalt etib ko'zga tashlanib turardilar. Mana, mana bu Urva ibn Zubayrning ilm halqalari. Bunisi Said ibn Musayyabning ilm halqalari. Hov anavisi esa Abdullah ibn Utbaning ilm halqasi. Kunlarning birida xalifa qaylulasidan odatda uyg'onmaydigan vaqtda uyg'onib, hojibi Maysaraga: "Ey Maysara, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning masjidlariga borib, bizlarga hadis aytib berish uchun ulamolardan birlarini chorlab kel" deb tayinladi. Maysara Masjidun Nabiyga borib qaraganda, masjidda birgina ilm halqasiga ko'zi tushdi. Xalqaning shayxi yoshi 60lardan oshgan, siymosida ulamolardagi oddiylik, ilm haybati va vaqor zohir bo'lib turgan kishi edi. Maysara xalqiga yaqin kelib, qo'li bilan shayxga ishora qilgan edi. Shayx unga qaramadi ham, e'tibor ham bermadi. Shunda Maysara shayxning oldiga kelib, "Men sizni ishora qilib chaqirayotganimni ko'rmadingizmi?" Shayx, "Menga ishora qildingmi?" "Ha. Nima hojating bor?" Mo'minlar amiri qayluladan uyg'onib menga buyurib dedilar: masjidga borib qaragin va mening hadis aytib beruvchilarimdan birini olib kelgin. Shayx Men unga hadis aytib beruvchilardan emasman. Ammo xalifa hadis aytib beradigan kishini istamoqdalar. Kim biron narsani istasa, uning oldiga o'zi keladi. Agar suhbatni xohlayotgan bo'lsa, masjiddagi ilm halqasi keng, bemalol sig'adi. Hadisga boriladi, hadis bormaydi, dedilar. Hojib qaytib borib xalifaga masjidga bordim, lekin u yerda bir shayxdan boshqa hech kimni topmadim. Ishora qilib chaqirgan edim, o'rnidan turmadi, e'tibor ham bermadi. O'zim oldiga borib, mu'minlar amiri qayluladan uyg'onib, masjidga borib qaragin va mening hadis aytib beruvchilarimdan birini olib kelgan dedilar deb aytsam, bosiqlik va qat'iylik bilan men unga hadis aytib beruvchilardan emasman, agar suhbatni xohlayotgan bo'lsa, masjiddagi ilm xalqasi keng, bemalol sig'adi deb javob berdi, dedi. Abdul Malik ibn Marvon chuqur xo'rsindi-da, sapchib o'rnidan turdi va ichkariga o'tib ketar ekan, dedi. Bu Said ibn Musayyab. Koshki edi sen uning oldiga bormagan va unga gapirmagan bo'lganingda. U mehmonxonadan chiqib ketgach, Abdul Malik ibn Marvonning kichik o'g'li akasiga butun dunyo unga bo'ysungan, haybatidan Rum shohlari unga bosh eggan mu'minlar amiriga kattalik qilib, uning huzuriga kelish va majlisida hozir bo'lishdan bo'yin tovlagan bu kim ekan? Akasi Mo'minlar amiri akamiz Validga qizini so'raganda qizini akamizga berishdan bosh tortgan mana shu odam bo'ladi. Ukasi Valid ibn Abdul Malikka qizini berishdan bosh tortganmi? Mo'minlar amirining valiahdi musulmonlarning bo'lajak xalifasidan ko'ra yaxshiroq kuyov istaganmi qiziga? Aka ukasining gaplariga javob bermay jim turgan edi. Uka so'zida davom etib, qizini mo'minlar amirining valiahdiga berishni xohlamaganiga yarasha qiziga munosib joyini topib uzatganmi yoki ayrimlar qilganidek qizini uzatishni o'ylamay, qari qiz qilib uyda o'tkazib qo'yganmi? Akasi Ochig'ini aytsam, men u kishi va uning qizi haqida biron xabarga ega emasman. Shunda davrada o'tirgan Madina ahlidan bo'lgan bir kishi agar amir izin bersalar, men u qizning qissasini to'liq holda gapirib beraman. U qiz mahallamizda yashovchi Abu Vadoa degan yigitga turmushga chiqqan. Yigit bizning yon qo'shnimiz bo'ladi. Uning bu qizga uylanishining g'aroyib qissasi bor. Bu haqda yigitning o'zi menga gapirib bergan, dedi. Aka-ukalar, qani, unda so'zlab bering bizga, dedilar. Abu Vadoa menga quyidagilarni so'zlab bergan edi. O'zingizga ma'lum, men ilm talabida Masjidu Nabiyga bog'langanman. Masjiddagi Said ibn Musayyabning ilm xalqalarida talabi ilmlar bilan yelkama-yelka turib, davomiy qatnashib kelar edim. shayxning ilm halqalariga bir necha kun qatnasha olmay qoldim. Shayx mening yo'qligimni bilgach, kasal bo'lib qolganmikin yoki biron korxol ro'y berdimikin deb men haqimda atrofdagilardan so'rabdilar. Ammo ulardan biron xabar topa olmabdilar. Bir necha kundan so'ng o'zim yana shayxning huzurlariga qaytgan edim. Men bilan salomlashib, hol ahvol so'rab, "Ey Abu Vadoa, qayerda eding? Nega ko'rinmay qolding?" deb so'radilar. Men xotinim vafot etdi. Shu bilan mashg'ul bo'lib qoldim, dedim. Shayx, ey Abu Vadoa, bizlarga xabar bermabsan-da, og'ir damlarda yoningda turardik, janozada qatnashib, boshinga tushgan musibatda senga dalda bo'lardik, dedilar. Men Alloh sizni yaxshi mukofotlar bilan siylasin, deb o'rnimdan turmoqchi edim, to'xtab turishimni talab qildilar. Majlisdagi hamma turib ketgach, menga "Ey Abu Vadoa, uylanish haqida o'ylab ko'rmadingmi?" deb so'rab qoldilar. Men Allohning rahmati bo'lsin sizga. Kim ham menga qizini berardi? Men yetim bo'lib o'sgan, qo'li kalta kambag'al bo'lsam, 2 yo 3 dirhamdan boshqa pulim bo'lmasa, dedim. Shayx, men senga qizimni beraman dedilar. Tilim aylanmay qoldi. Zo'r bazor siz mening bu holimni bilganingizdan keyin o'z qizingizni menga xotin qilib berasizmi? dedim. Shayx: "Ha, bizga dini va xulqidan rozi bo'linadigan kishi bo'lsa, albatta nikohlab beramiz. Sen bizning nazdimizda dini va xulqida rozi bo'lingan kishisan." dedilar. So'ng atroflariga qaradilar-da, o'zlariga yaqin turganlarni chaqirdilar. Allohga hamd va sano aytdilar. payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar yo'lladilar. Va ularning guvohligida qizlarini menga nikohlab qo'ydilar. Mahrga 2 dirham belgiladilar. Men dahshatdan va xursandligimdan nima deyishni bilmay qoldim. So'ng uyimga jo'nadim. Shu kuni ro'zador edim. Ro'zadorligimni ham unutibman. O'zimga o'zim gapirardim. "Ey Abu Vadoa, holingga voy, nimalar qilib qo'yding? Endi pulni qayerdan topasan? Kimdan qarz so'raysan?" Shunday holatda vaqt o'tganini ham his qilmabman. Birdan shomga azon aytilib qoldi. Namozni ado etib kelgach, iftorga o'tirdim. Dasturxonda non va zaytundan boshqa narsa yo'q edi. Bir ikki luqma yegan ham edimki, eshik taqillab qoldi. "Kim u?" degan edim. "Saidman" degan javob keldi. Allohga qasamki, hayolimdan Said ismli o'zim bilan insonlarning hammasi birma-bir o'tdi. Ammo Said ibn Musayyab hayolimga kelgani yo'q. Sababi 40 yildirki, shayxni faqat uylari hamda masjid orasidagina ko'rish mumkin edi. Eshikni ochsam, qarshimda Said ibn Musayyab turibdilar. Hayolimga qizlarni menga nikohlab berganlari xususida keldilarmikan, fikrlari o'zgarib qoldimikan degan o'y keldi. "Ey Abu Muhammad, chaqirtirsangiz o'zim huzuringizga borar edim" dedim. Said ibn Musayyab: "Bugun men sening huzuringga kelishimga haqliroqsan" dedilar. Men: "Qani uyimizga marhamat qiling" dedim. Said ibn Musayyab: "Yo'q, rahmat. Men bir ish bilan kelgan edim" dedilar. Men: "Allohning rahmati bo'lsin sizga. Nima ish ekan?" dedim. Said ibn Musayyab: "Mening qizim bugundan boshlab Allohning shariatiga muvofiq sening xotiningga aylangan edi. Bilamanki, sening yolg'izligingni ketkazadigan hech kiming yo'q. Sen bir joyda, xotining esa boshqa joyda tunni o'tkazishlaringni yaxshi ko'rmadim. Shuning uchun uni huzuringa olib keldim, dedilar. Men xolimga voy, qizingizni olib keldingizmi, dedim. Said ibn Musayyab ha dedilar. Qarasam, dar haqiqat qizlari yonlarda turgan ekan. Shayx qizlariga qarab, qizim Allohning nomi va barakoti bilan jufti haloling uyingga kiraver dedilar. Qiz bechora endi qadam tashlamoqchi bo'lganda uyalganidan kiyimiga o'rilashib yiqilib tushayozdi. Men esa qizning oldida karaxt holda doim qotib nima deyishimni va nima qilishimni ham bilmay turib qoldim. O'zimga kelgach, ko'rib qolmasligi uchun undan tezroq yurib, non va zaytundan iborat iftorligimni chiroq nuridan nariroqqa olib qo'ydim. So'ng tomga chiqib, qo'shnilarimni chaqirdim. Qo'shnilar chiqib, "Ha, tinchlikmi, nima gap?" deishgan edi. Men bugun masjidda Said ibn Musayyab o'z qizlarini menga nikohlab bergan edilar. Hozirgina men bexabar to'satdan qizlarini olib kelib tashlab ketdilar. Bilasizlar, onamning uylari uzoq. Men onamni chaqirtirgunimcha kelinni zeriktirmay turinglar. Qo'shni kampir: "Hoy sho'ring qurg'ur, nima deyotganingni bilasanmi o'zi? Said ibn Musayyab qizini senga xotin qilib berib, yana o'zlari uni sening uyingga olib kelib tashlab ketdilarmi? Axir u qizini Valid ibn Abdul Malikga bermagan-ku. Men ha shunday. Mana qiz mening uyimda o'tiribdi. O'zingiz kirib ko'ring dedim. Qo'shni ayollar uyiga kirishib, ko'zlariga ishonmasdilar. Qizni ko'rgach, u bilan salomlashib, so'rashib, uni yolg'izligini bildirmay turdilar. Birozdan so'ng onam keldilar. Kelinni ko'rgach menga qarab, qizni tayyorlab, hurmatli ayollar kabi kelinchak qilib bergunimcha bizni xoli qo'yasan deb shart qo'ydilar. Men ixtiyor sizda onajon deb qaynona kelinni xoli qo'ydim. 3 kundan so'ng onam kelinni menga topshirdilar. Qarasam, u Madina qizlarining eng go'zallaridan biri ekan. Allohning kitobini mukammal yod olgan qoriya, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarini ko'p biladigan raviya hamda erning haq huquqlarini juda yaxshi biladigan ayol ekan. Bir qancha kun birga yashadik. Shu kunlar ichida qizning otasi ham oilasidagilardan birontalari ham ziyoratga kelishmadi. So'ngra men masjidga shayxning ilm halqalariga bordim. Shayxga salom berib o'tirdim. Salomimga javob qaytarishdan nariga o'tmadilar. Dars tugagandan so'ng majlisdagilar tarqalishib, mendan boshqa hech kim qolmagach, shayx: "Ey Abu Vadoa, jufta halolingni ahvoli qanday?" deb so'radilar. Men u do'stning havasi, dushmanning hasadi keladigan holatda deb javob berdim. shayx allohga hamdlar bo'lsin deb qo'ydilar uyga qaytganimda shayx ro'zg'orimizni butlab olishimiz uchun bizga anchagina mablag' yuborgan ekanliklarini bildim abdulmalik ibn marvonning o'g'li bu shayxning ishi qiziq ekan a dedi madinalik kishi ey amir nimasi qiziq zero ul zot dunyosini oxiratga vasila qilgan o'zlari va ahli oilalari uchun foniy dunyo evaziga boqiy oxiratni sotib olgandirlar. Allohga qasamki, shayx qizlarini mu'minlar amirining o'g'liga berishga baxillik qilmaganlar. Qizimni tengi emas deb ham o'ylamaganlar, balki qizlarini dunyoga maftun bo'lib qolishdan qo'rqqanlar. Bu haqda do'stlardan biri mu'minlar amirining sovchiligini qaytarib, qizingizni oddiy musulmonlardan biriga berasizmi? deb so'raganida shayx Qizim mening bo'ynimdagi omonat. Men qilgan ishimda faqat uning foydasini ko'zladim deganlar. Shunda qanday qilib deb so'rashdi. Shayx, qani aytinglarchi, agar qizim ummaviylar qasrlariga ko'chib o'tsa, qimmatbaho kiyim-kechak va zeb-ziynatlar ichiga tushib qolsa, atrofida xizmatkorlar, joriyalar girdi kapalak bo'lib xizmat qilsa, bir muddatdan keyin eri xalifa bo'lsa, qizimning dini nima bo'ladi? deb javob berganlar. Majlisda o'tirgan Shom ahlidan bo'lgan bir kishi Shayxingiz noyob kishilar sirasidan ko'rinadilar dedi. Madinalik kishi haq gapni aytdingiz. Shayx kunduzi soyim, kechasi qoyimdirlar. 40 marta haj qilganlar. Mana 40 yildirki Masjidun Nabiyda takbir tahrimani o'tkazib yubormaganlar. Shuncha muddatdan beri doim birinchi safda turganlardan namozda birovning yelkasiga ko'zlari tushmagan. Quraysh ayollaridan istaganlariga uylanish imkonlari bo'la turib, Abu Hurayra radhiyallohu anhu ning qizlarini boshqa ayollardan afzal ko'rib, unga uylanganlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu ning payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga yaqinliklari hadislarini eng ko'p rivoyat qilganlari va uzotdan ilm olishga rag'batlarining o'ta kuchli bo'lgani bunga sabab bo'lgandir. Said ibn Musayyab yoshlik chog'laridanoq o'zlarini ilmga bag'ishladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning azvoj mutahharalaridan ilm va odob axloq o'rgandilar. Ulardan ko'p foyda olib, yo'llarini tutdilar. Bundan tashqari Zayd ibn Sobit, Abdullah ibn Abbos, Abdullah ibn Umarga shogird bo'lib dars oldilar. Usmon ibn Affon, Ali ibn Abi Talib, Suhayb Rumi va boshqa sahobai kiromlardan Alloh barchalardan rozi bo'lsin, dars tinglab pandu nasihatlar oldilar. Ularning xulqlari bilan xulqlandilar. Sirat shamoillari bilan bezandilar. Hayotlari davomida bir so'zni doim takrorlab yurardilar. Hatto bu so'z shayxning shiorlaridek bo'lib qolgan edi. Bandalar Allohga toat qilish kabi biron narsa bilan o'zlarini aziz qilmadilar. Allohga ma'siyat qilish kabi biron narsa bilan o'zlarini xor qilmadilar. ففي بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاية Jumadan jumagacha dasturimiz davom etadi. Endi esa hafta davomida tenglagan kechki dasturlarimizni bir yodimizga olamiz. Juma. Помоги нам, Господь небес и земли, чтоб сажались мы да И это стало началом того, чтобы окончательно бросить курить. Я хочу, чтобы ты начал именно сегодня. О тот, кто желает блага, прибудь. О тот, кто желает зла, прекрати. Глашатай взывает. Тот, кто хочет зла, пусть остановится. Неужели ты думаешь, что то, что днем харам, ночью становится халялем? Кто так сказал? Курить харам. И днем, и ночью. Для постящегося и не постящегося. Это запрещено всегда. Так как же ты оставляешь курение в течение нескольких часов ради, допустим, уразы? А потом разговляешься сигаретой и думаешь, что Аллах разрешил тебе это? Харам. Потеря твоих денег впустую – харам. Потеря здоровья – харам. Убийство самого себя – харам. Это скверная вещь. Харам. Это слова ученых. И это то, на что указывает шариат из Корана и Сунны. После всего этого, какое у тебя оправдание, о раб Аллаха? Ты хочешь приблизиться к Аллаху? Побойся Аллаха, и Аллах заменит тебе твои проступки хорошими деяниями. Сколько лет ты куришь? 20? 30 лет? Все эти грехи заменятся хорошими поступками. Если сегодня ты увидишь курящего, скажи ему, «Сегодня мы решили не курить, и пусть Аллах воздаст тебе лучшим». Он скажет, «То есть мне курить завтра?» Шанба. düşmanın bular bugun jang qilmasa ertaga qilar alloh taolay aytayaptiki sizlarni qo'linglar bilan ularni alloh taolay azoblaydi ikkinchi ularni rasvo qiladi xor qiladi uchinchi sizlarga nusrat beradi to'rtinchi mu'minlarning qalbini mu'min qavmi qalbini shifolaydi beshinchisi alloh taolo mu'minlarning qalbida bo'lgan ana shu alam kofirlarga nisbatan bo'layotgan azorlarga bo'lgan shu alam qiyinchiliklarni ketkizadi va Alloh taolo 6 o'zi xohlagan kishilarning tavbasini qabul qiladi. Mana bu narsani Alloh taolo va'da qilgan. Biz ko'rib turibmiz bir qanchasini. Allohning yordam berayotganini, shuncha katta armiyani xor bo'layotganini ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz. Sizlardagi bo'lgan jangda Ash Abu Dujona deydi madrasada kichkina bola. Shu 9 ta lentani bo'shatgan pikoni o'qini. 1200 ta o'q bo'ladi. ustoz xolat aytganki, bularga o'q isrof tosh bilan urona degan. Tosh bilan urgan armiya qochgan. Mashina qo'yib qochgan. Tosh bilan urgan. Mana bu oyatlarni bu va'dalarning haqiqati bu. yakshanba Jurnalni solqiningan son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli Jurnalni solqiningan son qilingan ko'p sonli masjid imomi o'zining maqsadlari haqida maslahat qilish uchun o'zi tobe bo'lgan shahar amiriga murojaat qilishi zarur agar bu ishga e'tiborsiz qaralsa aynan shu ishni takrorlash lozim bo'lmasa-da, ba'zi ishlarni bir necha marta takrorlash sodir bo'ladi. Xuddi shu vaqtda birgalikda amal qilinmagani bilan shu ishlarni qiladigan shaxslar bo'lmagani uchun boshqa amallar ham bajarilmay qolib ketadi. Va uning yaralangan qo'li yelkasidan uzilib ketdi. "Ey Abu Qayl", dedim men. "Labbay", dedi titroq ovoz bilan. "Mag'lubiyat kimga bo'ldi?" so'radi u. Xursand bo'lgin, Allohning dushmanlari o'ldirildi dedim. Barmog'ini osmonga ko'tarib, alhamdulillah deganicha jon taslim qildi. Bu xabarni otam Umar radhiyallohu anhu ga yetkazdim deydi Ibn Umar. Alloh rahmat qilsin. To shu kungacha Allohdan shahidlikni tilab yurgan edi, dedi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu. O'shanda ozgina dars qilardi, O'shanda Tavba 24 Tavba 24-oyat xuddi o'shanda o'qib ma'nolar bilan o'qib o'sha juda qattiq ta'sir qilganda shu qalblarni zirillatgan narsa demak hijrat qilishlik kerak ekan keyin agar bu yerdan sizda agar qobiliyatingiz yetsa itoat qilib xizmat qilib kelaverasiz lekin avval hijrat qilishlik kerak hijratni uyingizdan niyat qilib chiqdingizmi lekin oxirigacha yetkazishlik kerak hijratni dushanba g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon Xuddiki Karimov musulmonlarni qo'lga olishlik uchun ularni ustiga chiqib olishlikdan oldin sodda musulmonlarga islomiy davlatni va'da qilib, o'zini musulmonligini e'lon qilib, hammani laqqa tushirgani kabi. So'ng Napoleon o'z lashkarlari bilan Misrga kiradi. Avvalo musulmonlarning oliy dargohlari bo'lgan, o'quv dargohlari bo'lgan Jamiatul Azharga otlari bilan kirishib, u yerni otxona qilishadi va u yerdagi muqaddas kitoblarni oyoq osti qilib, behurmat qilib, yirtib, yoqishadi va u yerni xonavayron qilishadi. So'ng u yerdagi bizlarning qimmatbaho boyliklarimizni talon-taroj qilib, u yerlarda sharob ichib, u yerlarda qadahlarini sindirishib, o'zlarini g'alaba kunlarini ana shu yerda nishonlashadi. Seyshanba. Unutmaslar seni xotirda ul paymonlaring bordur Kechuk zoyi bo'lur behad to'kilgan qonlaring bordur 20458 dona narxi 9 millionu 883 mingu 214 so'm. Turk tilla lirasi 90 mingu 420 so'm. Chet el tillalari 18 mingu 254 so'm. 150 karat brilliantlar. Ma'lumki, brilliantlar karat-karat deb hisoblanadi. 1 million 730 ming 600 so'm. Qizil yoqutlar 209 176 so'm. Marvaridlar 9 milyon 500 ming so'm, brilliant uzuklar va boshqalar 230 ming 400 so'm, kumush yombilari 476 ming 590 so'm, tilla parchalari 150 ming so'm, kumush parchalari 50 ming so'm, jami 73 milyon 252 ming 380 so'mni tashkil etadi. Mana qayerda jihodlarimiz uchun mablag'lar yotibdi ekan. chorshanba Andola, andola, andola Allah Tuğyanda ve zalimlikte haddan o'tib ketgan idiler. shuning için Allahu Teala yevme qiyomatda onlara azobning en katığını ularga kirdirip qo'yinlar deb Alloh taala bizlarga Qur'oni Karimda farmon qilyapti. Boshqa bir oyat karimada allazina kafaru va saddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqa al Kafir bo'lganlar va Alloh yo'lidan insonlarni to'xtatganlarga biz azob ustida azobni ko'paytiramiz deb Alloh taala farmon qilganlar. Ya'ni ham kofir bo'lib, hamda haddidan o'tib ketib, Birda insonlarni Alloh yoldan agar to'xtatgan bo'lsalar, ularni ham alohida Onlarga yana azobni ustiga yana bir azob u Alloh bizlerge bizlarga farmon qilyapti. Chunki ular faqat kufr qilmoq bilan birga insonlarni ham Allah'ın yoldan e, band kıldılar, ma'ni bo'ldilar. payshanba Jurnalni nomni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli Jurnalni nomni son qilingan ko'p sonli va shaxsiy do'konlardagi birodarlariga xos xizmatlarni topshirishga e'tiborsizlik qiladi natijada ushbu o'rinlardagi o'nlab birodarlarga vazifa berish fursati zoya bo'ladi Shuning uchun har bir mas'ul o'zini o'rab turgan voqealik haqida to'la ma'lumot to'plashi lozimdir. Shundan keyin o'zi qo'ygan maqsadiga xavfsiz yetishi mumkin yoki yuqori rahbarlikka foydalanishga berishi uchun ushbu ma'lumotlarni o'z o'rniga qo'ya oladi. Biz uchun jonini qurbon qiladigan kim bor dedilar. Shu payt ansorlardan 5 yigit chopib kelishdi. Ular orasida Ziyod ibn Sokan radhiyallohu anhu ham bor edi. Ular bitta-bitta shahid bo'la boshladi. Oxirgisi Ziyod radhiyallohu anhu edi. U sobit qadam bo'lib jang qilib turgan edi. Musulmonlardan bir nechasi yordamga yetib keldilar-da, uni dushmanlar iskanjasidan chiqarib oldilar va ularni chekinishga majbur qildilar. Ibn Muborak jihod kitobidan. U ham chalajon holatga gapiryapti, gapiryapti. Endi ko'tarishim kerak. O'zim ham charchab qolganman, holib ketgan. Ko'taradiman. Agar u o'sha zaxmiy odam o'zi ozgina kuch berib yordam bermasa rosa og'ir bo'ladi bir amallab ko'kragidan ko'tarib 15 metr chekkaga shunday olyapman qanaqadir bir ism aytyaptida ism aytyapti lekin men u ismni eshitmaganman bitta ismni 3-4 marta takrorlab shunday ko'z osmonga qarab kulgan holatda shahid bo'ldi qo'limda ففي بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاية Islomsiz yashagan bechora inson bir kuni orzusi bo'ladi hayvon. Tuproqqa aylangan maxluqni ko'rib, o'rniga o'zini turgaydir so'rib. Islomsiz yashagan bu telba odam hattoki o'zidan cho'chiydi har dam. Tamom qo'rqinch ila o'tgay tun kuni, soyasi bir kuni o'ldirar uni. Islomsiz yashagan noshukur banda, o'zini qiynashni qilmagay kanda, shirin taomini aylabon taxir, birovning hasadi tugatar oxir. Islomsiz yashagan jamiyat tuzum, saodat lazzatin tatmas bir zum, qay ishga yuz bursa, tutgay zavoli. javobsiz qolgaydi minglab savoli. Islomsiz yashamoq eng katta ofat. Qaytib berilmaga yetsa talofat, hatto chukmoq kerak bo'lsa ham agar. Islom kiymasida cho'kaylik do'stlar. Hurmatli birodarlar, ananamizga ko'ra Jundulloh ijodiy studiyasida yana bir mehmon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. aka studiyamizga xush kelibsiz muxlislarimizga o'zingizni bir tanishtirsangiz ismim muhammadulloh alloh rozi bo'lsin bu jihod maydonlarida necha yillardan beri borsiz taqriban 17 yil bo'ladi ya'ni 1996 yil to'g'rimi xuddi shunday shu birinchi hijrat qilgan vaqtingizni eslaysizmi albatta hijrat qilgan yilimiz endi biz alhamdulillah 16 yashar bo'lganmiz o'sha ota ona oila bilan hijrat qilib kelingan bo'lsa alhamdulillah o'sha esimizni haligi sodda qilib aytganda shu jamoatda e, taniganmiz aka ko'p yillardan beri jamoatda ekansiz shu boshingizdan o'tkazgan bironta voqeani aytib bersangiz bu shu abu muhammad aka shu sharqiy turkistoniy e, turkiston jamoatini o'sha birinchi amiri bo'lgan kobulda to'qson yettinchi yili birinchi tanish bo'lganmiz ajib birodarmidi keyin shu kishi to'qson yettinchi yili bularni uyg'ur jamoati tuzilgandan keyin toir aka o'sha kobulda taymanini yettinchi ko'chasida e, saraki e, haftum deyilardi forchalab o'shanda bizni bir markazimiz bor edi bir hovli bor edi o'shani shu abu muhammad e, sharqiy turkiston jamoatini amiriga bir markaz sifatida bir ishlatishga berilgandi o'shanda to'qson yettinchi yili toliblar hukumatni olishgan lekin kobuldan taxminan yigirma besh kilometr narida shimol tomonga nisbatan shu shimolga o'sha ahmadjon masud bilan xat bor edi ahmadjon masud ba'zida o'sha saqarbis degan o'sha grad raketalar bilan kobulni nishonga olardi otib turardi biz bergan o'sha birodarga jamoatni markazida ikkita birodar asr vaqtida non olgani shu mahallani boshiga chiqishadi shu chiqishgan vaqtida ahmad shomasov tomonidan raketa otiladi raketa otilganda shu taxriban to'rtta raketa otiladi shundan bittasi shu mahallani boshiga ya'ni o'sha novoyxonaga bormoqchi bo'lgan ko'chani boshiga kelib tushadi o'sha tushganda uh, bu ikkita uyg'ur birodarni biri shahid bo'ladi o'sha yerda ikkinchisini oyog'i yarador bo'ladi ya'ni oyog'i uzilib ketadi keyinchalik o'sha uyg'ur jamoatini targ'ibot bo'limida xodim bo'lib ishlaydi undan keyin mas'ul bo'ladi Muhammadul aka hozirda jamoatimizda nima ishlar bilan shug'ullanyapsiz jamoatimiz 90 yili tashkil qilingan bo'lsa jamoatni taqriban 98 yili targ'ibot bo'limi tashkil qilingan bu targ'ibot bo'limi aslida birinchi bo'lib kompyuterxonadan boshlangan shu kompyuterxonadan keyin vaziyatga qarab va ehtiyojiga qarab kompyuterxonani ichidan keyin bo'limlar shakllanish boshlandi video bo'limi audio bo'limi nashriyot bo'limi ya'ni shu kompyuter ichidan bo'limlar shakllanib keyin alohida alohida faoliyat bo'limlarga bo'lingan shuni ichida o'sha uh, to'qson sakkizinchi yildan beri kompyuterxonada ishlagan bo'lsak uh, to'qson to'qqizinchi yili kompyuterxonani ichidan nashriyot bo'limi ajrab chiqqan ya'ni alohida nashriyot bo'limi degani bu qog'ozda chop qilishga tegishli hamma ishlar hamma faoliyatlar shu bo'limda qilinardi oddiy blanka bo'lsin qog'oz kitob bo'lsin daftar bo'lsin xarita bo'lsin shu jamoatimizga kerakli bo'lgan har qanday qog'oz shu pechatniy ishlar bo'lsin nashriyot bo'limida ishlab chiqariladi ya'ni shu to'qson sakkizinchi yildan beri biz nashriyot bo'limida bir xodimi sifatida xizmat qilamiz hozirgi kunda shu faoliyatimizni bir tasvirlaydigan bo'lsak hozirgi faoliyatimiz ya'ni hozirgi kundagi alhamdulillah jamoatimizni ichida ikkita uchta madrasamiz bo'lsa shu madrasalarimizni o'quv qurollari daftarlari e, jurnallari shu qog'ozga tegishli har qanday bir ehtiyoji bo'lsa shu ehtiyojlarni jamoatimizdagi nashyot bo'limi yani, ta'minlab berishga hozir ya'ni quvvatiga ega bundan tashqari xuroson lashkari gazetamiz chiqib turadi ba'zida oyda bir oyda ikki har xil chiqib turadi va bundan tashqari harbiy sohalarimizga tegishli xaritalarimiz bo'lsin keyin shu muhojirlarimizga kerakli bo'lgan kitoblar bo'lsin e, keyin har shu muddatiga qarab ba'zida yangi kitoblar chop qilish bo'lsin shu ya'ni shu nashriyot bo'limini mahsulotlaridan hisoblanadi hozirgi kunda alhamdulillah uncha muncha jamoatlar faoliyat qilolmagan joylarda alhamdulillah jamoatimiz faoliyat qila olyapti nashriyot bo'limi bo'lsin targ'ibot bo'limi bo'lsin yo ta'lim tarbiya ya'ni ba'zi e'tiroz bildiruvchi odamlar ko'p bizga nima qilib bular jangdan boshqasini bilmaydi ma'rifat yo'q bularda degan ba'zi asosi yo'q bu tuturuqsiz gap so'zlar qilishadi alhamdulillah bizda mana ta'lim tarbiyamiz bo'lsin nashriyot targ'ibot naqliyot e, aloqa bo'limlari maishiy xizmat bo'limlari ham yo'lga qo'yilgan keling endi muhammadulloh aka shu yerda biroz tanaffus qilsakda navbatni uyg'ur tilidagi barnomaga bersak juda so'z yaxshi mujohid yigitlar islom shirlari qo'lida quroli dinning izzati g'oyisi qilmoqdir qur'onni oliy ko'zlaydi şehadet Alloh rizosi mujohid yigitlar islom şirleri qo'lida qur'oni dinning izzati hozir navbatni internetga qarindoshlarning suhbatiga beramiz qur'on sunnat yo'limiz mangu baqiy bu sunnat unda sabit turimiz allohning askeribiz qur'on sunnat yo'limiz mangu baqiy bu sunnat unda sabit turimiz jihod bizning yo'limiz yuraklar yig'laydi to'kib yashini topolmay adolat va haqiqatni yurmas jahonmu kun tutilgandek ummatning adolat bayrog'i qani dunyani qopladi zulmat tumoni ko'zlar ham bog'landi ko'ralmas uni ko'ngillar xomush xuddi sarrobdek ummatning adolat bayrog'i qani zindonlar liq to'ldi musulmon bilan yetimlar ko'paydi ota onasiz insof va adolat qolmadi zinhor ummatning adolat bayrog'i qani asratlik ko'zlarda yoshmi qolmadi Mü'minga xotirjam hayot bo'lmadi. Har bir kun o'tidi xuddi matamda ummatning adolat bayrog'i qani. Mazluma hamshiram qilmoqdi nola. Ey ummat, holingni qutqazgin meni. Va lekin barchisi g'aflat uyquda ummatning adolat bayrog'i qani. Qurbonlik dini idi islom aslida. Afsuski tasadduq qilmadik jonni. Nechuk bu holatda yashaymiz musulmon? ummatning adolat bayrıqi qini, zaminni qopladi zulm va sitam yurgizdi bu nijis kofir qonuni biz kimning qulimiz oylinib ko'ring ummatning adolat bayrıqi qini, ashablar ayati bo'lg'isi ulga to'kilgan qonlardan echilgan g'uncha ammo bu zamonda bo'lmadi uncha ummatning adolat bayrıqi qini, olimsan va lekin amaling qini haq bilan botilni ayirishin qani, bilmading ay ummat dushmanlaringni, ummatning adolat bayrog'i qani. Itoat Allohga bo'lsin har zaman, kofirdan yuz o'rib Allohga bog'lan. Allohning qonuni ustundir haman, ummatning adolat bayrog'i qani. Islomni izzatga boshlig'in amdi. qulingni qar bayroq deb tursin, yangirtib sen muham takbir sadosi Аңлыған мәзлімнің юрги күлсін. Қазап ашкар болды ғо, қини химмет әйігіт, Иззәтлер дәсселді ғо, Капыр сәплер қорды ғо, Қазап ашкар болды ғо, қини химмет әйігіт, Қаліплер зүлмәтке чүкіп ятқанда, Нұр толған қаліпні сегіндім әжәп, Күлмәске кеткен шу юрәклерімдін, Исламның әсліні сегіндім әжәп. Исламым харланып турганды бүгүн Ümmetning shirini seg'indim ajab, mazluma yetimlar noli qilganda qisoskor o'g'lonni seg'indim ajab. Barchimiz shu shirin uyqu ichida yotqanda bilmasdan aslimizni ham Allah uchun jonini aymay bergan mujohid o'g'lonni seg'indim ajab. islomning aslidan yiroqlab turib, musulmonman deganga hayronman ajab, dushmanga shirkabi etilib kelgan Ashablar davrini seg'indim ajab. bilmadim haq islom qayanda qoldi musulmonman deganlar nimalar qildi jonini din uchun qurbonlik qilgan haqiqiy rijolni sig'indim ajab zindonda musulmon faryod chekkanda yetimlar nolisi ko'kka yetganda mazlumga yurakdan ichinib ko'ygan mujohid o'g'lanni sig'indim ajab ummatning qisosini elish yo'lida kofirga dushman bo'lib kurash qilganda Allohga jon berib jannatni olgan shahidlar izini seg'indim ajab. Haqiqiy erkakdek yashash yo'lida, islomni izzatga chorlash yo'lida barchidan voz kechib Qur'onni olgan mujohid o'g'lonni seg'indim ajab. Allah'ın əskirimiz, doğra biznin yolimiz, tikliynidu xilafət, Allah'dır yardımcimiz. Allah'ın əskirimiz, doğra biznin yolimiz, tikliynidu xilafət, Allah'dır yardımcimiz. Allohning askeri biz Kur'an sunnat yo'limiz mangu boqiy bu Sünnet, onda sabit turimiz Allohning askeri biz Kur'an sunnat yo'limiz mangu boqiy bu Sünnet, onda sabit turimiz mangu boqiy bu Sünnet, onda sabit turimiz mangu boqiy bu Sünnet, onda sabit turimiz mangu boqiy bu Sünnet, onda sabit turimiz Hozir so'z navbatini shahid birodarimiz Hasan Maqsumga beramiz. Turkiston o'g'lonlari, din islom yo'lboslari, jihad uchun atlangan Allohning tulporlari. 7. chi Yo'l ustidagi mujohid qarindoshlarimizdan yetgan azar kulpatlarga sabr qilishimiz kerak. Mumkin qarindishimiz bir narsani so'saq bo'lmaydi. Mumkin ya bir narsamni ilib olsa deb urushib qilishi mumkin. Ya birsining pulisi va ozg'in narsani ekilib bozorda yeyishi mumkin. yoki qarindoshlarimizdan ozgina til haqorat qo'pol so'zlarni eshitib qolishimiz mumkin bunga sabr qilishimiz kerak qarindoshlar biz shukur dedik tog'ut hokimiyatning zulmiga tog'ut hokimiyatning turmularga qar kamirlarga sabr qilishga biz tayyormiz hech kim hech kimga gap qilmaydi uni so'laydigan turmusi va uradigan kaltaklari va bir kim oliyib qarayanmaydi lekin o'z hayotini allohning dini uchun taqdim qilishga kelgan do'stlarimizning ozg'ina yetkazgan azar kulfatlarga sabr qilolmaydigan Şu sabr qilinmaslikdan meydanı tashlab ketib qoladigan yoki ketib qolishga sababchi bo'ladigan bunday holatlardan saqlanishimiz kerak. Yo'l ustidagi mujohid qarindoshlarimizdan kelgan azar kulpatlarga sabr kılışımız gerek. Sekizinci bazı ba'zi bet bad axloq, ya'ni axloqsizlik qilgan, ha, o'zining qarindoshlariga yaxshi muomala qilmagan holatlarini ko'rib maydonni tashlamasdan buningga sabr kılışımız gerek. səplə ara, üzümüzdən qərindaşlarımızın əxlaqsızlığı, ya ağzının yamanlığı, ya dərhal cidellişib durduğanlığı, hər xil eyibləri, təbiətləri bulud insanın. Çünki hər bir insanda bir xil təbiət üzgü layiq xüsusiyyət var. Şu xüsusiyyətlərini köygən vaxtlarımızda biz qərindaşlarımızdan rəncigən səbəbini əsas qılıb durub, meydanı taşlab ketib qalmasdan bu dostlarımızın bu əxlaqsızlıq tərəflərə səbr qilishimiz kerak. Mana bu ə, e, səbr qilish to'g'risida al umda degan kitobninki avtori e, doktor abdulqodir ibn abdulazizning mana bu mujohidlar sabr qilish kerak degan mazmunda mana bu bir necha turli sabrlarni xuloslab e, bizga qoldirgan shuning uchun biz e, urush maydonida sabr qilish yo'lning uzunligiga sabr qilish shak shubila fitna fasodlarga sabr qilish va kishilar da'vat qilsa haqiqatga qon chaqirgan sir huzurishga sabr qilish musulmonlar va haqiqatga agash kuchlarning ojiz bo'lishi ixtisossiz bo'lishi va ularning pullarining hisoblarining kam bo'lishiga sabr qilish va amirdan sodir bo'lgan kamchiliklarga sabr qilish va qarindoshlarimizning azor kulfatlariga sabr qilish, qarindoshlarimizning bad axloq, ba'zi axloqsizlik taraflariga sabr qilishimiz bu biz uchun intayin muhim. Maqsad bularning hammasi shariatda islom qonunshunosligida bir asos bor. irtikobu akhafid dararayn. Ikki ziyonliq narsaga duch kelgan vaqtida bu ikki ziyonliq narsaning zine az dairesi ta, has bo'lganlarga qo'l tiqish orqali katta ziyondan mudofaalanish qoidasi. Bugungi dasturimizni mushu yerda oxirlashtiramiz. Yana bir qitim ko'rishgacha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qonisi qilmoqdir Qur'on diyori. ko'zlaydi shahodat Alloh rizosi ko'zlaydi shahodat Alloh rizosi ko'zlaydi shahodat Alloh rizosi inson dunyoga nima uchun kelgan uning asl vazifasi nima uning borar manzili qayer nimaga qanday amal qilsa o'zi orzu qilgan maqsadiga yetishadi mana shu savol insonni hamisha qiynab kelgan Faqatgina Alloh taolo o'z marhamati bilan bergan ilm sohiblari bu savolning javobini shunda ham ma'lum bir qisminigina bilur xolos. Zero قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Ular aytdilar: Ey pok Parvardigor, biz faqat sen bildirgan narsalarnigina bilamiz. Albatta sen o'zing ilm va hikmat sohibisan. Muxlis minbari. Savol: Allohning bandalaridan bir banda sunnatdan qaytarishlikka haqqi bormi, yo'qmi? A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Shu savolimizni javobiga harakat qilamiz. Ya'ni Allohni bandalaridan bir bandani payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan kelgan sahih muakkad sunnatlardan birontasini band qilishlikka, ya'ni qaytarishlikka haqqi bormi yo'qmi? Ana ibn Hibbanın sahihlerinde kelgan mu'tabar muhaddislarni sahih degan bir hadis i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çakalakken gapirgan 3 kişiden bahis kılgenler ve bunlardan bittasi de Beni İsrail'de abid bulup yashagan Jurayj namındaki abiddir. Jurayj namındaki bu abid bir martasida özleri ibadet için o'zlariga qilgan joylarida ibodat qilib, namoz qilib turganlarida ayalari, onalari kelib Jurayjga seslanganlar. Jurayjni chaqirib qo'yganlar. Jurayj ayalarini, onalarini ovozini eshitganlar va o kishi namozda "Ey Rabbim, ayamga itoat qilaymi yoki namozimni o'qiyaymi?" deb o kishi shaklanib qolganlar. Va keyin namozlariga davom qilganlar. Ya'ni ayalarini da'vatiga ijobat qilmaganlar. Keyin ayalari kelib ikkinchi marta Jurayjni chaqirganlar. Jurayj yana namozlari ichkarisida yana shaklanib qolganlar, taraddud qilib qolganlar va ey Rabbim, namozimmi yoki ayammi? Qaysisiga itobat qilay deganda keyin namozlariga davom qilganlar. Yana ayalari 3-chi marta kelib Jurayjni chaqirganlarida Jurayj yana ey Rabbim, namozimmi ayammi deganlar va namozlariga davom qilganlar. Keyin ayallari Jurayjni ayallari, analari Jurayjga duoyi kılgenler. qilganlar va deganlarki, "Ey Robbim, unga yomon ayollarni aftini ko'rsatmasdan, uni o'ldirmagin, uning jonini olmagin" deb bir duoyi bet qilganlar. Va Alloh Teala Jurayjni anasini bu duoyi badni qabul qilgan va Jurayjga bir fohishani Alloh Teala musallat qilgan. Alloh taolaning izni bilan Jurayj taqvo qilib shu fohishadan uzoq turgan. Maqsad bu qissamiz sal uzunroq biz bu yoqda faqat shu tomoni bilan kifoyalanib qolamiz. Ya'ni Jurayj namozda bo'lgan paytlarida ayollariga, onalariga itoat qilmadilar, ijobat qilmadilar va Alloh taala Jurayjni ayasini duoibatni qabul qildilar. Yana ba'zi bir rivoyatlarda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, "Law kana Jurayj aliman la'alima anna ijobata ummihi awla min salatihi." Marfu bir hadis sharifda payg'ambar sallallohu alayhi aytganlar ki, "Şayet Jurayj alim kishi bulsalardı, oyalariga icabet qilishni namozlaridan evla bulganini bilar idi" deb aytganlar. Bu hadis sharifni sharh qilgan olimlar ki, Jurayjni o'qigan namazı mandub, mustahab bo'lgan amallardan edi. Ya'ni farz bo'lgan amallardan emas, mustahab bo'lgan, mandub bo'lgan amallardan edi. va ayasi o'zlarini chaqirganda ayaga ijobat qilishlik vojib edi, farz edi. Ayalariga ijobat qilishlik farz edi, naki Jurayj bu yoqda o'zlari mandub bo'lgan amal bilan shug'ullanib, farz bo'lgan amaldan o'zlarini tortdilar. Tartib qo'yganlari uchun Alloh taolo Jurayjning ayasini duoibatini qabul qildi deb olimlar aytganlar. Shuning uchun Imom Shofi'i rahimahulloh va Maliki mazhabi olimlari Bu hadisi sharifdan shu ki, chiqarganlarki, ki bir kishi mandub bo'lgan bir namozda mustahab bo'lgan yoki sunnat bo'lgan bir namozda ekan, o kishini ayasi yoki atasi chaqiradigan bo'lsa, o kishining ayasiga va atasiga ijobat qilishlari o kishiga farz bo'ladi. Namozlarni qo'yib, ayalariga yoki atalariga ijobat qilishlari kerak. Chunki deganlar, ayaga, ataga itoat qilishlik farz, o ibodatni qilishlik mustahabdir deganlar. Buxori Muslimdan kelgan sahih bir hadisi sharifda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday farmon qilganlar: La yahillu limratin an tasuma va zawjuha shahidun illa bi iznihi va la ta'zanu fi bayti illa bi iznihi. Muttafaqun alayh. Buxori Muslimda o'tgan bu hadis sharifda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, bironta ayolga zavjalari shahid bo'lib turgan holatda ro'za tutmoqlari magaram zavjalarini izni bilan halal bo'ladi va xo'jayinisini uyiga magaram xo'jayinisini izni bilan e, ijozat berib kirdiradi. Bu hadis sharifda ham olimlar deganlarki, ayolni xo'jayinisiga itoat qilishligi farz bo'lgan amallardan. Ya'ni ayolni xo'jayinisiga itoat qilishlik farz va o ayolni roza tutmoqligi da bu yoqdagi rozasi farz bo'lgan, vojib bo'lgan roza emas, balki mustahab mandub bo'lgan ro'zalardir deganlar. Agarki biron ayol mandub bo'ladigan, mustahab bo'ladigan bir ro'zani tutmoqchi bo'lsa, o ayolni magaram xo'jayinisidan ijozat olib ro'za tutishlikka haqqi bor. Agar xo'jayinisiga so'ramasdan, ijozat olmasdan ro'za tutadigan bo'lsa, bu joiz emas. Va yana olimlar bunga namozni ham qo'shganlar va deganlarki, bironta ayol nafile namoz o'qiydigan bo'lsalar, Kocaenilerden icazet bilen okuyuşları kerek. Kocaenilerden icazet almazdan okumaları caizmez deyip etkenler. Çünkü Kocaeni'ge, zevcege itaat kılıçlık farz, o ibadeti kılıçlık müstehaptır. Eğer ki bir onta ayel düşenme, perşembe rozalarını tutaman dese, ya ki şu ayel sahih sünnetlerdeki zuha namazını okuyaman dese, ya ki teheccüd namazı okuyamayan dese ve kocaynesi u ayolga ruxsat bermasa, u ayolni o rozani tutmoqlari yoki tahajjud namozi o'qimoqlari onlarga halol bo'lmas, ularga joiz bo'lmas, harom bo'ladi. Shuning uchun olimlar bu qissalardan ahli sunnat va jamoat ichkarisida mu'tabar bo'lgan shu qoidalarni olimlar chiqarganlar. Agar bir kishiga bir paytda ikki narsa farzi ayn bo'lib qolsa, bir paytga to'g'ri keladigan bo'lsa, Her farz aynga ki odamni taqati bir payti yetmese, şu paytda en zaruri bulgen farz bilan kishini amal qilishi kerak deganlar. Agar farz ayn bilan vacib bulgen bir amal bir paytga doğru kelib kalsa va kishini taqati bu ikki amalni bir paytda doğru gelmese, kelmasa, aytganlarki, farz ayn bilan amal qilishi kerak, vacib bilan amal qilmayib qo'yadilar. Bu o kishi uchun özür bo'lib qoladi, o kishi ma'zur bo'lib qoladi deganlar. agar farzu ayn bo'lgan bir amal bilan sunnatu muakkad bo'lgan bir amal bir paytga to'g'ri kelib qalsa va kishini taqati ikki narsa bilan amal qilishlikka yetmasa, kishi farzu ayn bo'lgan amal bilan amal qiladi, sunnatu muakkad bilan amal qilmaydi. Bu o kishi uchun uzr bo'lib qoladi. O kishi bu narsada ma'zur bo'lib qoladi deganlar. Va olimlar bu qissalardan ham shu fiqhiy narsalarni olib kelganlar. Ana bu hadis shariflarda ham biz ravshan holatda ko'rganmizki, Allohni bandalaridan bo'lgan bir ana o'z o'g'illariga agar ijozat bermasalar, o'g'illarni nafila ibodat qilishlikka haqqi bo'lmaydi. Yana kishini ayali xo'jayinisining izni bilan o sunnat amallarni qilishlikka haqqi bor. Agarki xo'jayinisi ijozat bermasa, o ayalni o sunnat mustahob mandub bo'lgan amallarni qilishliklari joiz bo'lmaydi agarki xo'jaynilari ijozat bermasa endi yana bu yoqda shu masalani ham qo'shib qo'yamiz Alloh taala qur'oni karimda shunday farmon qilganlar astazu billah ya ayyuhallazina amanu atiiullaha va atiiur rasula va ulil amri minkum ey iymon qilganlar allohga itoat qiling rasulga itoat qiling va sizdan bo'lgan ish egalariga rahbarlarga ham ya'ni Allohga va rasuliga mukammal itoat, mutlaq itoat qilish kerak va rahbarlarga ham bizlarga tayin qilingan rahbarlarga va amirlarga ham itoat qilish kerak, lekin bu mutlak mutlaq itoat qilinmaydi. Ular bizga harom bo'lgan onlar narsani buyruq qilmagancha biz ularga, amirlarga, rahbarlarga itoat qilishimiz kerak. Bu ayet-i kerimede kelgani kabi. Gene payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni ba'zi sahih hadislari bor. aytganlarki, "Man ata'ani faqat ata'a Alloh, va man asani faqat asa Allah va man ata'a al-amir faqat ata'ani, va man asa al-amir faqat asani." Kim menga itoat qilsa, Allohga itoat qilgan bo'ladi. Va kim menga osi bo'lsa, Allohga osi bo'lgan bo'ladi. Kim emirga itoat qilsa, menga itoat qilgan bo'ladi. va kim emirga osi bo'lsa, menga osi bo'lgan bo'ladi deganlar payg'ambar sallallohu alayhi va sallam. ana bu ayet va hadis şeriflerden bizlarga ma'lum bo'ladiki, bizlarga tayin qilingan emirlarga, rahbarlarga bizlarni itoat qilishimiz bizlarga farz bo'lgan amallardan. Chunki Alloh Teala va payg'ambar sallallohu alayhi va sallam emirlarga va rahbarlarga itoat qilish kerek bulgeni bizlarga emir qilganlar, buyruq qilganlar. Agarki bir kishi bir islomiy jamoatga itoat qilishlikka ahd bergan bo'lsalar, şu kişilerge, bu rehberlerge ve emirlerge itaat kılışlıkları farz buladı. Şunu için eğer ki bu emir bazı bir zaruretler sebeplik, bazı bir hikmetler sebeplik, bazı bir sünnetlerini koyuşlukka buyruk qiladigan bo'lsalar, bu emirlerge hem itaat qilishlik farz buladı. bo'ladi. ki emir tahajjud namozini o'qiyishlikni band yok ki misvak ishlatishni band yok ki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan kelgan sahih ba'zi bir sunnatlarni, muakkad sunnatlarni agar band qilib qo'ysalar, shu amallarga itoat qilishlik farz bo'ladi. Chunki oldin aytib o'tganimiz gibi farz bo'lgan bir amal bilan sunnatu muakkad bo'lgan bir amal bir paytga to'g'ri kelib qolsa, ya'ni agar farzni qilsangiz, sunnat qolib ketsa, agar sunnatni qilsangiz, farz qolib ketsa, shu paytda biz farz bo'lgan amal bilan amal qilishimiz kerak. Agarki emir shu jamoatni emiri yoki kishining anasi yoki biron ayolni ko'jaynisi o'zlarini qo'llari ostidagi kishilarga sunnati muakkat bo'lgan sahih amallarni hammasini mukammal band qilib qo'ysalar, hammasini qaytarib qo'ysalar, ana shu paytda o'ylarga itoat qilinmas. Chunki oldin ham aytgandik, sahih kelgan müekked sunnatlarni hammasini mukammal qo'yishlik bu joiz emas. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytganlardiki, "Oman rag'iba an sunnati falaysa minni." Kim benim yüz yuz bugursa, u bilan amal qilmasa, uni xohlamasa, u imez emas Peygamber Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni bazı bir amallarni qilib turish kerak. Sözlerine itoat qilish farz bo'lgan kishilar agar qo'l ostida bo'lgan kishilarga sunnatlarni hammasini band qilib qo'ysalar, ularga itoat qilinmas. Lekin shu sunnatlardan ba'zi birlarini agar qo'l ostida bo'lgan kishilarga band qilib qo'ysalar, ba'zi bir zaruratlar va hikmatlar sababli ularga itoat qilishlik farz bo'ladi. Muasir olimlarimizdan bo'lgan Shahid Abdullah Azam rahimahullah usul fiqhda ixtisos qilgan salafiy olimlardandir. Bu kishi ham o'z kitoblarida Fi Zilalit Tavba nomida bir kitoblari bor. Kitoblarida aytadilar-ki, agarki bir emir, bir rahbar, bir mas'ul bo'lgan kishi qo'l ostida bo'lgan kishiga ba'zi bir mandub, mustahab va sunnatlarni band qilsalar, qaytarsalar, ularga itoat qilishlik farz bo'ladi deganlar. Agarki kishi sunnati qilaman desa va emirga itoat qilmayman degan bo'lsa, shu paytda farz bo'lgan amalni sunnat uchun tark qilgan bo'ladiki, bu islom dinida joiz emasdir deganlar. Agar o'zlariga itoat qilish farz bo'lgan kishilar agar biron zarurat bo'lmasdan va biron hikmat bo'lmasdan faqat o'zlari ba'zi bir sunnatlardan qaytarsalar, bularga kana itoat qilish kerak bo'ladimi? Oldin ham aytgan edikki, agar biron farz bilan biron sunnat bir paytga to'g'ri kelib qalsa, ya'ni agar farzni qilsangiz, sunnat qolib ketsa, agar sunnatni qilsangiz, farz qolib ketsa, shu paytda farz bilan amal qilish kerak aytgan edik. Shuning uchun bu yoqda ham yana bizni farz bilan amal qilishimiz kerak. Agarki ijtihodda bo'lgan birodarlarimiz bu mas'ullarga va amirlarga o'zlariga itoat qilish farz bo'lgan kishilarga itoat qilib farzni bajarsalar va sunnat qalib ketsa, inshaalloh ular ham farzni bajargan sabablik ajr oladilar hamda niyatlariga yarashadigan sunnatli qilishlik niyati bo'lgani uchun hamda sunnatni ajrini oladilar inshaalloh. Chunki boshqa sahih hadislar borki, bir kishi bir amalni qilishni niyat qilsa, zaruratlar sabablik o sunnatni bajaramasa, o ishni, o amalni qilalmasa, uni ham ajrini oladi. Lekin o'zlariga itoat qilish farz bo'lgan ana ata, xo'jayni va mas'ullar, rahbarlar biron zarurat bo'lmasdan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan kelgan sahih sunnatlarni agarki band qilib qo'ysalar, ulardan qaytarib qo'ysalar, o'zlari Allohga hisobgar bo'ladi, o'zlari Allohga javobgar bo'ladilar. Buni ham bu yoqda eslatib qo'yaylik. Shuni ham eslatib qo'yamiz. Biz bu yoqda sizlarga yangi bir fatvo bermayapmiz. Sizlarga yangi bir fatvoni aytmayapmiz, balki olimlarni kitoblarida kelgan narsalarni sizlarga yetkazib qo'yapmiz, xolos. Qanchadan qancha insonlar bor bu oyat karimaga amal qilishi bitta teshikdan ikkinchi marta chaqilmaydi. Biz yo'limizni sarih hamma musulmonlarga jihatga borishlik farzi ayn bo'ladi. Bunlarning hujjatlarini ham qitolni maqsad qilishlik emas, balki undan keyingi g'oya murtadlar darajasiga ko'tarilganini Al-Valo val Baro kitobida Vadakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Eslating, albatta eslatma mu'minlarga faqat mu'minlik sharti. Bunday da'vatlarni eshitmagan yoki eshita olmayotgan kishilarga yetkazib qo'yishlarini. Hurmatli birodarlar, siz yana qanday mavzudagi savollarga javob topishni istaysiz agar sizni yana boshqa savollar qiziqtirsa marhamat internetdagi uchta w jundur rahmon biz saytimizga o'z mulohazangizni qoldirsangiz inshaalloh javob topishga harakat qilamiz bu o'tgan darsda davom bo'pti-da. ha bali mana shu dars sizga qanchalik tushunarli bo'ldi hamma qatori shu biz ham bir ilmiy bir oziqa oldik muhammad aka shu janglardan tashqari siz ham bir nashida aytganmisiz endi bu har sohada haligi bir shingil deganday bizda ham shu e, taqriban ikki ming yettinchi yili ikkinchi vana jangi nazir jangidan chiqqanimizdan keyin o'shanda targ'ibot ahli bilan bir o'tirishib qolib bir nashida aytgan vaqtimiz ham bo'lgan yoshlik davrida e, qaysi nashida o'sha ikki ming yettinchi yilda chiqarilgan o'sha hujum albomi chiqqan o'shanda birinchi bo'lib hujum hujum jundulloh bo'lib aytilgan nashrida ee, mana shumi ha ana xuddi mana shu Hücum hücum cundullah La ilahe illallah Sizler bilendir Allah La ilahe illallah Hücum hücum cundullah La ilahe illallah Sizler bilendir Allah La ilahe Qo'ymaymiz sustlikka kufr bilan do'stlikka dushmanu josuslikka hujum hujum jundulloh Qo'ymaymiz sustlikka kufr bilan do'stlikka dushmanu josuslikka hujum hujum jundulloh hujum hujum jundulloh la ilaha illalloh sizlar bilandir Allah, la ilahe illallah. hujum hujum jundulloh la ilahe illallah. Gökler belendir Allah La ilahe illallah Teyyareler pervane Gülmey uçar her yana Meyli bulsun veyrane Hücum hücum cündullah Teyyareler pervane Gülmey uçar her yana Meyli bulsun veyrane Hücum hücum cündullah Hücum hücum cündullah La ilahe illallah Sizler belendir Allah La ilahe illalloh Hücum hücum cundullah La ilahe illallah Sizler bilendir Allah La ilahe illallah Edirmiş ahli saray Döller bilen ağzım ay Şaşmay tur halinge vay Hücum hücum cundullah Edirmiş ahli saray Dollar bilan og'zim oy, shoshmay tur holingga oy. Hücum hücum cundullah Hücum hücum cundullah La ilahe illallah Sizler belendir Allah La ilahe illallah Hücum hücum cundullah La ilahe illallah Sizler belendir Allah La ilahe illallah ko'pki kaymai xo'roz bilamiz hunaring oz otga minar chavandoz hujum hujum jundullar ko'pki kaymai xo'roz bilamiz hunaring oz otga minar chavandoz Hücum hücum cundullah Hücum hücum cundullah La ilahe illallah Sizler belendir Allah La ilahe illallah Hücum hücum cundullah La ilahe illallah Sizler Sizlar bilendir Allah, la ilaha illalloh. Hujum hujum jundulloh, la ilaha illalloh. Sizlar bilendir Allah, la ilaha illalloh. Hujum hujum Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, shu o'rinda tonggi dasturlarimiz ertadan boshlab 5:30 ga ko'chirilishini aytib o'tamiz. Kechki dasturlarimiz esa soat 7:10 unga ko'chiriladi. Isroil ey Isroil, shaytonni qilding qo'yin, hammani aylab hayron, dunyoni qilding vayron. Sen qilding vayron. Isroil ey Isroil. Bismillah, alhamdulillah, as-salatu was-salamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum, hurmatli mu'min va mu'minalar, muhojir va muhojiralar mujohid va mujohidalar. 47-suhbatimizga xush kelibsiz. Bugun inshaalloh Siyon bitiklari kirish qismining navbatdagi matnini ko'rishni boshlaymiz. Kitoblarning matni 5-chi Biz bu podaga o'z manfaatlarimizni amr etib turamiz va ular bizga kerakligini bajarib boradilar. Bizning sharhimiz. Siyaniz donishmandlari ushbu matnda bu podaga deb qaysi podani aytyaptilar? Buni fahmlashimiz uchun shundan oldingi matnning oxiriga nazar solishimiz kerak bo'ladi. Uni biz o'tgan jumada ko'rib chiqqandik. Unda mana bunday deyilgan edi. Podshohlik bo'lmagan davlat davlat emas, balki boshsiz olomon ko'r ko'rona podadir. Mana qaysi podani bu yahudi bilimdonlari aytayotgan ekanlar. Podshohlik bo'lmagan har qanday davlatdorlikni ular boshsiz olomon ko'r ko'rona poda deb baholabdilar. Xo'sh, endi bu podshohlik bo'lmagan davlatlar qanaqa davlatlar ekan? Buni o'tgan suhbatimizda ham aytgan edikki, hozirda yer yuzini qoplagan jumhuriyat davlatlari bo'ladi. Endi nimaga jumhuriyat davlatdorligini Yahudi fozillari poda deb nomlabdilar. Buni bilish uchun shu jumhuriyat davlat tuzumining ichini, uning tuzilishini ko'rib chiqishimiz darkor va farqlarini yana ham yaxshiroq aniqlashtirish uchun davlatdorlikning bu ikki shaklini, jumhuriyatni va podshohlikni o'zaro solishtirib boramiz. Ma'lumki, jumhuriyat bu respublika degani. Unda konstitutsiya, prezident, parlament, deputatlar, demokratik saylovlar, ko'p hizblilik, bayon, vijdon va boshqa shaxs erkinliklari erkak ayollarning o'zaro teng huquqliligi va boshqa shular kabi shakllantiruvchi qismlari bo'ladi. Podshohlik tuzumida esa bu narsalar bo'lmaydi. Jumhuriyatda hokimiyat xalq nomidan deb turib, saylovlar vositasida barpo etiladi. Mamlakat aholisining bir qismi turlicha siyosiy hizblarga, partiyalarga taqsimlanib oladida saylovlarda shu hizblar hokimiyat uchun talashadilar. Saylovlarda yutib chiqqan hizb hokimiyatga ega bo'ladi. Davlatning rahbari prezidentni ham yo shu saylovlarda saylashadi yo yutib chiqqan hizb uni o'zidan chiqaradi yo xalq saylagan vakillar o'z majlisida saylaydilar. Bu xalq vakillarini deputatlar deyiladi. Endi bular davlatning yana bir rahbarlik idorasini shu millatning majlisini tashkil etadilar. Ushbu go'yoki millat majlisi ba'zi davlatlarda turlicha, masalan, AQShda Kongress, Rossiyada Duma, Isroilda Knesset, Ukrainada Verxovna Rada, O'zbekistonda Oliy Majlis deb nomlansa-da, hammasi tabiatan bitta narsa bo'lganidan bitta umumiy parlament degan nomi bor. Bu parlament deyilgani o'ziga nauzu billah ilohlik vazifasini olib, shu kufr davlati uchun qonunlar ishlab chiqarib turadi. Bu uning asosiy ishi. Yana u davlatning ijro hokimiyati Vazirlar mahkamasini tuzadi, bosh vazirni va vazirlarni tayinlaydi. Hamda ushbu hukumat ustidan xalq nomidan deb turib nazorat olib boradi. Ba'zi davlatlarda bu ishni bevosita prezidentning o'zi bajaradi. Bunday hollarda prezident ham davlat, ham hukumat raisi hisoblanadi. Yana viloyatlarda va tumanlarda o'z deputatlari saylanadi. Ular shu o'z mintaqalarida hukumat idoralari ustidan xalq nomidan deb turib nazorat olib boruvchi hisoblanadilar. Mamlakat parlamenti shu davlatning asosiy qonuni konstitutsiyani ishlab chiqadi va qabul qiladi. Shundan so'ng bu qonunni rioya qilish shu davlatning hamma fuqarolariga majburiy bo'ladi. Konstitutsiyaning birinchi qo'riqchisi deb prezident hisoblanadi. Konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritilishi umumxalq referendumlari, ya'ni fikr so'ralishi bilan yoki parlamentda deputatlarning qaror olishi bilan amalga oshiriladi. Jumhuriyat tuzumida shaxsga, ya'ni nafsga ko'p erkinliklar beriladi. Shulardan ayrimlarini sharhlab o'tamiz. Xo'p, bayon erkinligi bu degani davlatning har bir fuqarosi har qanday masala bo'yicha va har qaysi amaldor, shu jumladan prezident faoliyati haqida ham o'z fikrini og'zaki, yozma, tasviriy va hokazo tarzda erkin bayon etishi mumkin. Bunda faqat zo'ravonlikka va haqoratga o'tib ketmasa bo'ldi ekan. Vijdon erkinligi bu degani har bir shaxs xohlagan diniga kirishi yoki umuman bedin bo'lishi uning vijdoniga havola emish va bu ikkala holat ham ayblanmas ekan. Jamlanish, namoyishlar o'tkazish erkinligi bu degani shuki, fuqarolar to'planishga yolg'iz holda yo ko'pchilik bo'lib namoyish o'tkazishga haqlidirlar. Bu muzohiralar, mitinglar xoh hokimiyatga tarafdorlik yoki e'tiroz bildirish uchun bo'lsin, farqi yo'q. Jumhuriyatda yana ommaviy axborot vositalari ham erkin faoliyat yuritishi kerak deyiladi. Ko'rib turganimizdek, bu jumhuriyat deyilgan tuzumning shunchalar dovu daskasi bo'lar ekan. Yana ham biz juda ham qisqa qilib bir-bir aytib o'tdik xolos. Yengiltak demokratiyaga asoslangan bu jumhuriyat tuzumini to'laligicha ta'rif etilsa, jild-jild kitob bo'ladi. Bugungi dunyoning 200 ga yaqin davlatlarining bir nechtasidan tashqari hammasida Oralarda oz-ozdan farqlari bilan mana shu jumhuriyat tuzumi o'rnatilgan. Xulosai kalom hozirgi bashariyat jumhuriyat tuzumida yashayapti deilsa, to'ppa to'g'ri aytilgan bo'ladi. Shunchalik serdaxmasa nizom bo'lganiga yarasha koshki endi davomliroq muddatga o'rnatilsa. Har 4-5 yilda ko'ribsizki, yana hokimiyat almashuvi, yana saylovlar, yana gap, gap, gap. Endi buning muqobilidagi podshohlik tuzumiga nazar soling. Podshohlikda avvalan bor buncha dovu daskalik murakkab hokimiyatning o'zi yo'q. Hokimiyat bir o'rnatildimi, u otadan bolaga o'tib kelaveradi. Podshoh bor vaqtidayoq uning valiahdi ham e'lon qilib qo'yiladi. Endi kim bo'larkin, qaysi hizb yo kuchlar yutib chiqarkin degan saylov vasvasalari yo'q. Podshohlar parlament atalmish yana bir bosh nima derkin deb o'tirmasdan ishlarni o'zlari hal qilib ketaverganlar. Umuman mening nazarimda bu jumhuriyat deilgani ertaklardagi uch boshli ajdarhoga o'xshaydi. Bu ajdarho bir ish qilmoqchi bo'lsa, uning uchala boshi o'zaro maslahatni pishirishlari zarur bo'ladi. Bordi-yu, boshlar bir to'xtamga kela olmasalarmi, ajdarho shuncha katta gavdasi bilan ham hech narsa qila olmay turaveradi. Zamonamiz tilida buni siyosiy inqiroz deb nomlanibdi. Endi ro'paramizdagi jumhuriyatlarga sinchiklabroq nazar tashlasak, ayni o'sha uch boshli ajdarhoni ko'ramiz. Uning bir boshi prezident, yana bir boshi parlament raisi, spiker va yana boshqa bir boshi hukumat raisi, premier minister. Ajdarning tanasi bu shu mamlakatdagi jumhuriyat davlatdorligi. Mana nima uchun aziz do'stlar, davrimizda tippa teng zamonda ham falon davlatda siyosiy inqiroz bo'ldi, pismadon davlatda shu narsa yuz berdi degan xabarlarni eshitib turamiz. Demak, ajdarhoning boshlari o'zaro kelisha olmay qolgan bo'lar ekan. Podshohlikda esa uch boshlik hokimiyat yo'q. Unda bitta bosh bo'ladi. Bu shu podshohning o'zidir. Bu bitta boshga qutqu solish ham mushkil ish. Uchtani o'zaro aynitib qo'yish esa ancha osonroq. Shunday qilib, bu tomondan ham olib qaralsa, qaysi tuzumning hokimiyati ustuvorroq bo'larkan? Podshohlikda hizblar bo'lmaganidan podshohning qaysidir ishi yoqmay qolsa, xalqni gangitib ko'chaga olib chiqadigan tayyor tashkillashib turgan siyosiy kuchning o'zi yo'qdir. Podshohlikda o'zgaruvchan konstitutsiya ham bo'lmaydi. Undagi qonunchilik diniy ahkomlarga asoslangan bo'ladi. Masalan, islomdagi podshohliklarning davlat qonuni shariat bo'lgan bo'lsa, Yevropadagi qirolliklarning davlat qonunlari nasroniy dinining ahkomlaridan kelib chiqqan bo'lgan. yana podshohlik tuzumida ommaviy axborot vositalariga, jamiyatni ideologik tomondan qo'porishlariga, ommaning zehnini aynitishlariga, xalq ichiga qutqu solishlariga yo'l qo'yilmaydi. Har kim ham bilsa bilmasa siyosatdan gapiravermaydi, xaloyiq ommatan davlatning tanqidchisiga aylantirib qo'yilmaydi. Ishchi dehqon o'z ishini, hunarmand o'z kasbini, ziyoli o'z ilmi sohasini bajarib, boringki hamma o'z vazifasi bilan shug'ullanadi. O'zi bilmagan kasblarga, shu jumladan siyosatdonlik, davlatdorlik kasbiga burun suqavermaydi. Podshoh davlatning ustuni bo'lganidan uning obro' izzati alohida himoyalangan. Podshohning shaxsiyatiga sha'nu sharafiga til tekizish jamiyatda uchiga chiqqan odobsizlik va ba'zi hollarda jinoyat ham hisoblangan. Jumladan shuning uchun ham bo'lsa kerak, o'tgan podshohlik tuzumi hozirgi jumhuriyat va demokratiya tuzumidan ko'ra ancha jiddiyroq, bama'niroq va mustahkamroq bo'lgan. Buning tarixdan misollarini va mavzuning qolganini inshaalloh yanagi suhbatimizda davom ettiramiz. Diqqat e'tiboringiz uchun tashakkur. Juma ayyomingiz xayrli bo'lsin. Va axiru da'vana anil hamdulillah. As-salatu vas-salamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 11 juma soni 1435-hijriy qamariy yil 11 aprel 2014 milodiy yil. sen qilding vayron isroil ey isroil shaytonni koy qoy hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron aka mana shu mavzu siz uchun qanchalik tushunarli bo'lyapti alhamdulillah bu sahnistlar bitiklarni mashalloh tushunarli bir maydalab agar shuni ham musulmon ummat agar tushunmasa bilmadim endi yana qanchalik uxlab yotish kerak ya'ni uxlab yotgan ummatni bir turg'izish uchun yetarlidan ortiq deb bilaman alloh taolo shu yahud qavmlarni bizni ya'ni mujohidlar qo'li bilan xorlasin amin keling aka endi navbatni abdulboqiy akamizga beramiz u kishi bugun bir narsa tayyorlagan ekanlar shuni keling birgalikda eshitamiz Olamni zalolat qoplagan zamon insonlar cho'mganda zalolat tomon olamni zalolat qoplagan zamon insonlar cho'mganda zalolat tomon men jangda qo'limga qurol olgan on siz nega yig'laysiz aziz onajon men jangda qo'limga qurol olgan on siz nega yig'laysiz aziz onajon Yig'lamang onajon, o'g'lingiz haqda. Allohning yo'lida buyuk xizmatda. Yig'lamang onajon, o'g'lingiz haqda. Allohning yo'lida buyuk xizmatda. Islomning narhi ham bo'lgan. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa hamd sanolar, Muhammad alayhissalomga salovat va salomlar bo'lsin. Allohning kalimasini oliy qilish maqsadida yurgan islom ummatiga Robbimiz o'z rahmatlarini yog'dirsin. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jannat onalar oyog'i ostidadir deb marhamat qilgan ekanlar. Xotib Bag'dodiy rivoyat qilgan. Xalqimizda bu hadisga jiddiy e'tibor qaratilgan bo'lib, Ko'plab onalar o'z farzandlarining itoati darajasini oshirish uchun undan keng ko'lamda foydalanadilar. Biroq zamonamizda yangi bir ona paydo bo'lib, millionlagan musulmon farzandlarini islomning ziddiga ishlatib kelmoqda. Kufr olamining yetakchilari o'z vatanlarini onaga qiyoslaydilar-da, so'ng o'sha qo'shtirnoq ichidagi onaning barcha o'g'lonlarini uning himoyasi uchun qalqon qiladilar. Vatan himoyasi uchun qurol ko'targan har bir shaxs esa aslida vatanni emas, balki tog'utlarni o'z himoyasiga oladi. Bunday ona siymosidagi tog'utlarni himoya qilayotgan farzandlarning ko'pchiligi asli musulmon oilalardan chiqqan bo'ladi. Ayni damda bunday soxta onalarni bir yonga qo'yib turaylik, haqiqiy onalardan ham ehtiyot bo'lishga to'g'ri kelib qoldi. Biz onaning mutavar zot ekaniga va uning roziligi farzand uchun muhim o'rin kasb etishiga shak shubha qilmaymiz. Bu xususda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bir qancha hadislar ham vorid bo'lgan. Biroq shunday holatlar ham bo'lar ekanki, onalar oyog'i ostidan ba'zida falokatlar ham chiqib qolar ekan. Nimaga deysizmi? Quyidagi hikoyani tinglagach bilib olasiz inshaalloh. Hali hidoyat topganiga 4 yil ham bo'lmagan bir musulmon yigit Rossiyaga ishlash uchun chiqib, to'satdan mujohidlar haqida eshitib qoladi. So'ng asta-sekin ular haqida so'rab surishtira boshlaydi. Internetdan ham jihodiy saytlarni ochib, jihodga oid da'vatlarni tinglab, bir qancha filmlarni ko'rib chiqadi. Ularni tinglagan sari mujohidlarga bo'lgan fikri ijobiy tarafga o'zgarib, tafakkur doirasi kengayib boraveradi. Shu orada u bir qancha birodarlar orttirishga ham muvaffaq bo'ladi. katta bir xazina topib olgan odam singari o'zgacha bir ishtiyoq bilan mujohidlar safiga yetib olish uchun hijrat yo'lini qidira boshlaydi. Bir qancha mashaqqat qo'ynida hijrat oldi, yo'l uchun pul ham yig'ib qo'yadi. Jihod tomon oshqar ekan, birodarlari bilan tez-tez uchrashib turar va ular bilan iymonlashib, jihodiy fikrlarini yanada boyitib boradi. Va nihoyat u internet orqali mujohidlar bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ladi. Mujohidlar unga hijrat yo'lini tushuntirishgach, avvaliga ikki birodarini kuzatib, ular yetib olganlaridan keyin o'zi ham yo'lga chiqishni rejalashtiradi. Shu alfozda yigitning onasi qo'ng'iroq qilib, undan tezda uyga yetib kelishini so'raydi. Shunda yigitning fikri ozgina o'zgarganday bo'lib, ko'ngli uyi tomon moyil bo'ladi. Bir xayol bilan uyiga borib ota-onasini ko'rishni istab qoladi. uydagi ba'zi narsalarni sotib, pulni olib kelish bahonasida vataniga jo'nab ketadi. uyiga yetib borgach esa bir necha smb xodimlari uning qo'llariga kishan solib olib ketishadi va u bir necha yilga ozodlikdan mahrum bo'ladi oradan bir muddat o'tib yigitning onasi qamoqxonaga o'z o'g'lini ko'rgani keladi so'ng to'satdan oyoq qo'li sindirilgan o'g'lini ko'rgan ona "Xolimga voy bo'lsin agar shu holatga tushishini bilganimda aslo o'g'limni ularga tutib bermasdim deya uvvos soladi yigit bo'lib lochin edim sher edim arslon edim salobatli er edim jihodda bir javlon uray der edim holimga bir kuying endi onajon didorimga to'ying endi onajon Yetganimda o'z dinimning qadriga, donolmadim islomning chin mardiga, davo bormi endi dilning dardiga, dil dardini tuying endi onajon, didorimga to'ying endi onajon. qaytardingiz jihod qilar yo'limdan bugun menga battar bo'ldi o'limdan judo bo'ldim oyog'imdan qo'limdan bo'ynimni ham so'ying endi onajon didorimga to'ying endi onajon qo'llarim din xizmatida turmasa oyoqlarim sangarlarda yurmasa qani ko'zim bu holatni ko'rmasa ko'zimni ham o'ying endi onajon didorimga to'ying endi onajon o'g'lingizni cho'loq qilib qo'ydingiz, nobud qilib husniga ham to'ydingiz, mujohidni adashganga yo'ydingiz, kufrga ham yo'ying endi onajon, didorimga to'ying endi onajon. Menga ravo ko'rganingiz shul qafas, jihod yo'lin tuyolmadim bir nafas, menga endi tasalli ham kerakmas, o'z holimga qo'ying endi onajon, didorimga to'ying mana onajon. yigitning holatini ortiqcha tasvirlashga hojat yo'q. Ma'lum bo'ladiki, o'g'lining mujohidlarga aloqasi borligidan xabar topgan ona uni bu yo'ldan qaytarish uchun SMB xodimlariga murojaat qilgan bo'ladi. Musulmonlarning ota-onalariga bugun nima bo'ldiki, farzandlarining islomi bilan qiziqmay qo'yganlari yetmaganday, endi ularni kofirlarning qo'liga o'zlar tutib bermoqdalar. bir jihodiy jamoatga kelib islom yuksalishi yo'lida xizmat qilish mumkin bo'lgan oyoq-qo'llar kufr zindonida sinib yotishidan bu ota-onalarga ne naf? O'sha yigit ixlos bilan Alloh yo'lida shahid bo'lganda ota-onasini ham o'z shafoatiga olmasmidi? Eh birodarim, kofirlar qo'liga o'z ota-onasi tomonidan tutib berilgan sho'rlik birodarim. Alloh yo'lida jihad qilish orzusi armon bo'lib qolgan birodarim. Biz senga bu zolimlar qo'ldan Allohning o'zi najot berishini so'rab duo qilamiz va o'zingga ham, ota-onangga ham sabr bardosh so'raymiz. Biz Abu Qudoma Shomiyning qissasidagi onaning matonatiga qoyil qolamiz. O'g'lining shahid bo'lganini eshitib, xursandligidan yig'lab yuborgan ekan. O'sha voqeani so'zlab Abu Qudoma shunday deydi: Men unga salom berdim. Ayol salomimga alik olib, xush xabar olib keldingizmi yoki taziyaga keldingizmi deb so'radi. Alloh seni o'z rahmatiga olsin. Menga xush xabar qaysi-yu, ta'ziya qaysiligini tushuntirib bersang dedim men. Agar bolam salomat qaytgan bo'lsa, ta'ziyaga kelgan bo'lasiz. Agar Alloh yo'lida shahid bo'lgan bo'lsa, xush xabar keltirgan bo'lasiz dedi ayol. Shunda men shod bo'ling, hadiyangiz qabul qilindi dedim. Ayol yig'lab yubordi va qiyomat kuni uchun uni zaxira qilgan Allohga hamd va sanolar bo'lsin dedi. Bugun islom ummati ana shunday jasoratli onalarga muhtoj. Bugun ko'plab ota-onalar farzandlari mujohidlarga qo'shilib ketishini fojia deb qabul qiladi. Bilagi kuchga to'lgan zabardast yigitlar kofirlarga xizmat qilib yurganlari eng katta fojia emasmi? Ular vatan himoyasi uchun o'z o'g'illarini harbiy xizmatga yuborayotganlarida aynan islom ziddiga ish qilayotganlarini bilsalar edi, Bugun millionlab o'zini musulmon hisoblagan zabardast yigitlar vatanni sevmoq iymondandir, vatan ona kabi muqaddasdir shiori ostida tog'utlarga xizmat qilib yuribdilar. Vaholanki o'sha tog'utlar qiyomat kuni o'z o'g'illarini xizmatga jo'natayotgan ota-onalarni ham, tog'utlarga beminnat xizmat qilib yurgan o'g'illarini ham Allohning azobidan qutqarib qola olmaydilar. Bas, Alloh ularni gunohlari sababli ushladi, halok qildi va ular uchun Allohdan, ya'ni uning azobidan biron saqlaguvchi bo'lmadi. G'ofir surasi 21-oyatdan. Musulmonlikni da'vo qilgan ota-onalar o'z farzandlarini tog'utlarga xizmat qilish uchun emas, balki Alloh yo'lida jihad qilish uchun yuborsalar, o'zlari uchun ham, farzandlari uchun ham yaxshi bo'lardi albatta. Ayrim ota-onalar yuqoridagi hikoya qahramonlari singari boshlari devorga urilgandagina ko'zlari ochiladi. va atrofdagilar ham unday balo o'zining boshiga kelib tushmagunicha tomoshabin bo'lib turaveradi. Biz o'z farzandlarini jihod ibodatidan to'sayotgan ota-onalarga qarata shunday xitob qilamiz. Ey Allohning bandalari, agar sizlar uchun farzandlaringiz shunchalar suyimli bo'lsa nega ularga jannatni ravo ko'rmaysizlar nega ularni doza azobi tomon chorlaysizlar nega ularni tog'utlarga xizmat qilish uchun qo'shqo'llab topshirasizlarda muqaddas jihod ibodatidan to'sasizlar O'zingiz din uchun qayg'urmaganingiz yetmaganday, endi farzandlaringizni ham bu oliy ne'matdan mahrum qilmang. o'zingiz dinda loqaytlik qilgan ekansiz, loaqal farzandlaringizni Alloh yo'lida xizmat qilishdan to'smang. Kezi kelganda ota-onalarini rozi qilish masalasida ikkilanib jihodga chiqa olmay yurgan birodarlarga ham bir xitob qilishni lozim bildik. Agar Allohning roziligidan ko'ra ota-onangiz roziligi siz uchun muhimroq bo'lsa, u holda to Alloh sizga o'zining azobini yuborgunga qadar kutib turaveringlar. Zero, ey Muhammad salom, Ayting, agar ota-onalaringiz, bolalaringiz, aka-ukalaringiz, juftlaringiz, qarindosh urug'laringiz va kasb qilib topgan mol dunyolaringiz, kasod bo'lib qolishidan qo'rqadigan tijoratlaringiz hamda yaxshi ko'radigan uy-joylaringiz sizlarga Allohdan, uning payg'ambaridan va uning yo'lida jihod qilishdan suyukliroq bo'lsa, u holda to Alloh o'z amrini, ya'ni azobini keltirgunicha kutib turaveringlar. Zero Alloh bunday itoatsiz qavmni hidoyat qilmas. Tavba surasi 24-oyat. Darhaqiqat Alloh taolo bunday itoatsiz qavmni, ya'ni o'z yaqinlari sababli jihodga chiqa olmay yurganlarni shu dunyoning o'zida ham azobga muftalo qilib qo'yganini ko'rib kelmoqdamiz. So'ngra ular batamom bu oliy ne'matdan mahrum bo'lib qolganlarini ham guvohi bo'lmoqdamiz. Xulosa o'rnida Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu ning aytgan so'zlarini bir yodimizga olamiz. Alloh yo'ldagi jihad jannat eshiklaridan bo'lgan bir eshikdir. Kimki Alloh yo'ldagi jihadni tark etsa, Alloh unga xorlik libosini kiygizib, uni har xil xorliklar bilan musibatlab qo'yadi. Alloh azza va jalla har bir islom ummatini jihad ibodatiga moyil qilsin. va jihodda yurgan barcha mujohid va mujohidalarni oliy jannat bog'larida sayr ettirsin. Kufr zindonda yotgan mazlum mazlumalarni ham tez kunlarda biz mujohidlar qo'li bilan ozod qilsin. Zero u eng oliy, marhamatli va mag'firatli zot. Yig'lamang onajon, o'g'lingiz haqda. Allohning yo'lida buyuk xizmatda. Bizga o'z jannatin berganda Rahmon, biz nechun bo'lmaylik islomga posbon. Bizga o'z jannatin berganda rahmon biz nechun bo'lmaylik islomga posbon mujohid erlarga to'lganda maydon siz nega yig'laysiz aziz onajon mujohid erlarga to'lganda maydon siz nega yig'laysiz aziz onajon yig'lamang onajon o'g'lingiz haqda Allohning yo'lida buyuk xizmatda yig'lamang onajon o'g'lingiz haqda Allohning yo'lida buyuk xizmatda Diydor onlar ham kelar albatta Didor onlar ham kelar albatta Mazlum va mazlumalarga Alloh taolo o'zi yordam bersin. Ularga ham hijrat va jihod ne'matini nasib etsin. Amin. Aka mana qaboilda mujohidlarimizning to'ylari bo'lyapti. Mana shu to'ylardan xabardor bo'lib turibsizmi? Ha, alhamdulillah. to'ylarda ham mana dushman tomonidan xatar bo'lib turgan holatda ham alhamdulillah mana to'ylarimiz bo'lib o'tyapti ya'ni eski toyir aka qo'mondon jumaboy akalarni e, hamsaflardan bo'lgan bir birodarimizni mana valima to'ylari bo'ldi kecha kuni biz ham shu to'yda shu ishtirokida bo'ldik aka mana siz to'yda bo'lgan ekansiz shu to'yda bo'lmaganlar e'tiboriga mana shu to'ydan bir lavha dastur tayyorlaganmiz Keling shuni marhamat qilib bir eshitsak. Hizbulloh birodar, shu bir qiziqarli tomoni shuki, to'ydagi misol guvoh bo'lgan bo'lsak, Ansor muhojir bir dasturxonda ustida, ya'ni shu bir marosimda bir jamlanib, ya'ni jihod maydonida qanday yelkama-yelka turishgan bo'lsa, yana bir e, valima bir xursandchilik e, kunda ham e, hamma millat vakillari shu pashto birodarlar bo'lsin, ansorlardan yo o'zimizni shu o'rta osiyolik o'zbek tojik e, yoki afg'onistonlik birodarlarimiz bo'lsin arab turk alhamdulillah hamma millat vakillari shu yerda ya'ni bitta maqsad bitta g'oya asosida yig'ilganligini ko'rib bir odam quvonar ekan qani bo'lmasa to'yga marhamat эй онов тағорара berki go'shtni бикашин assalomu alaykum qadrli radioyimiz tinglovchilari O'zbekiston Islomiy harakatida jihodiy janglar barobarida to'ylar mavsumi ham boshlandi. jihod maydonlaridan uzoqda bo'lgan birodarlarimiz jihodiy janglardagi kofirlarning o'ldi ketdilardan ham ko'ra ko'proq mujohid va mujohidalarning valima marosimlaridan dasturlar tayyorlab borishimizni so'rab biz radio xodimlariga internet orqali ko'plab xatlar yozmoqdalar. Fursatdan foydalanib mintaqada kecha payshanbada bo'lib o'tgan to'y marosimidan ba'zi lavhalarni tayyorlab, mana uni tinglovchilarimiz diqqatiga yetkazmoqdamiz bu nima deb o'ylaysan go'sht pishganmikin buni oshingizni pishgan pishib ezilib ketibdi qanday bilsa bo'ladi mana ushlab ko'rasizda ha qanaqa yeb ko'rasizmi yeb ko'ring qani mana yo'q katta o'toqda osh qanday bo'libdi osh ko'p yaxshi hali yemadingiz-ku, qayerdan bildingiz bildim mana demak yeb ko'ribsiz hech kim yo'q qaraman men bilaman-ku, men tajribam ko'p ha ustoz qochinglar ustoz bilan kapinalar bo'yicha siz nimadan chiqaring men ham chiqaray qanaqa bo'libdi yaxshi bo'ldi yaxshi bo'ldi ustoz do'st Mavlon sahib osh qanday bo'libdi osh alhamdulillah yaxshi bo'libdi qaydan bildingiz yaxshi bo'lganini isidan bilyapman yo'q isidan bilib bo'lmaydi rangidan ham ma'lum bo'ladida yo'q yo'q rangidan ham bilib bo'lmaydi ha jeb ko'rsangiz ha jeb ko'ramizda mana endi bu oshga guruch ham solishganmi yo faqat go'shtmi <laughs> go'sht guruch ana olishlar abi yaxshi bir narsa deb qo'ying endi alloh rozi bo'lsin Turchami? yo'q turkcha gapirmaymiz forscha xo'b asti janjor asti bunaqani aytishda boshqachasini chimigim to'yga marhamat azizlar va aqibatu lil muttaqin assolatu vassalamu ala rasulih muhammadin va ala alihi va ashabi ajmain amma ba'd assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh qadrli muhojir mujohid birodarlar ustimizda kufr tayyoralari uchib turgan holatda bo'lsa ham mana shunday Allohning fazli bilan jamlanib, mana bunday bir birodarimizni xursandchiligiga sherik bo'lib turganimizga muvaffaq qilganiga Alloh taologa cheksiz va tuganmas hamd va sanolar aytamiz. To'yimizga yaqin uzoqdan birodarlar kelishgan, har turli tillardagi, har turli qavmlarning vakillari bo'lgan birodarlarimiz hozir bu to'yga tashrif buyurib turibdilar. Bu to'yimiz ham ajoyib bir xislati bor. Bu O'zbekiston Islomiy harakatining Afg'onistondagi mujohidlardan birining to'yidir. Bu birodarimiz Abdulvadud bo'lib, bu kishi eski muhojirlarimizdan va eski mujohidlarimizdan desak ham bo'ladi. Chunki biz yangi shaxsan o'zimiz yangi hijrat qilib kelgan 1996-melodiy yilda bu qahonimizda hali vaqtda yosh yigitchalik vaqtlarida O'zbekiston Islomiy harakati saflarida Qundu shahrida uchratgan edik va bu kishi bizga o'sha yerda allaqachon ansorlik qilgan edilar. Mana bu yerda bu kishiga hozir muhojirlik sharafi ham muyassar etib turibdi. Bu birodarimizni shoyat shunovandalarimiz yaxshi bilsalar kerak. Bu kishi bizni Jundulla ovozi radiomizda ham bir qancha ajoyib suhbatlari bilan bir hikoyalari bilan chiqqan edilar va kufr qamoqxonalarida ham bo'lib kelganlar, o'sha taassurotlar bayon qilgan birodarimiz shu kishi bo'ladilar. Birodar, to'yingiz muborak bo'lsin. Hozir so'zni e, Ravoha birodarimizga beramiz. Shular qatorida birodarimiz Qori Ravoha ham tepamizda sayr qilib uchayotgan tayyoralarni inobatga olgan holda qisqacha eslatmalarini aytib o'tdi. Qoili fi kitabi وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم والصلاة والسلام على رسوله القائل يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taologa ham sanolar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. Bugun ham mana bir valima ustida yig'ilib to'planib turar ekanmiz. Albatta bu valimani Alloh subhanahu va taolodan xayrligini, barokatini so'raymiz. Bu valima sohibini ham Alloh subhanahu va taolo haqda barqaror qilib, jihat yo'llarida mustahkam bo'lishligini Alloh taolodan so'raymiz. Vaziyatimiz ozgina tig'iz bo'lganligi uchun ba'zi bir hadislar bilan gapimni yakunlamoqchiman. Abdulloh ibn Havala radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qilib bayon qiladiki, la yuftahanna alaykum ash-sham va rum va faris. Sizlarga Sham, Rum va Fors fath qilinadi. Hatta yakuna li ahadikum min al-ibli kaza va kaza va min al-baqari kaza va kaza. ومن الغنم كذا وكذا وحتى يعطى لأحدكم مئة دينار فيسخطها ثم وضع يده رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي فقال يا عبد الله ابن حواله إذا رأيت الخلافة دخلت أو نزلت أرض المقدسة فدانت عليها الزلازل والفتن ثم يكون ثم دانت عليه قيام الساعة كمثل يدي من رأسك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم Abdullah ibn uh, havola aytadiki rasululloh sallallohu alayhi va sallam sizlarga shom fors diyorlari rum diyorlari fath qilinadi hattoki sizlardan bir kishiga tuyadan falon faloncha beriladi mollardan falon faloncha beriladi qo'ylardan falon falonda faloncha beriladi hattoki sizlardan har biringizlarga 100 dinordan g'animat taqsim qilinadi. Inson mol dunyoda yomon ko'rib ham qoladi. So'ngra aytdiki, ya Abdulloh dedi, meni boshimni ustiga qo'llarini qo'yib <clears throat> Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Ey Abdulloh ibn Havala, agar sen xilofatni Baytul Maqdisga, ya'ni Qudus yeriga kirganligini ko'rsang, bilginki, qiyomat yaqinlashgan bo'ladi. Qiyomat yaqinlashgani va ummatimga fitna, balo, musibatlar yaqinlashganligini ko'rasan. O'sha kunda qiyomat yaqinlashib, xuddi mana men seni qo'limni boshingga qo'yib turganimdaqa qiyomat yaqin qoladi deb Rasul sollallohu alayhi vasallam bayon qilgan ekan. Bular hammasi e, qiyomat yaqin qolgan vaqtidagi ashratatus saa va malahim o'sha janglar musulmonlar ustidagi bo'layotgan zilzilalar, ya'ni zilzilalar murod o'sha fitna yu musibat u azob uqubatlar. har bir 100 yilni boshida bu dinni yangilaydigan bir mujaddidni jo'nataman deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayon qilgan hadisni bayonida biz agar xalifani xilofatni yo'q bo'lishligi, Usmoniy xilofatni yo'q bo'lishligi bilan hozirgi kungacha bo'lgan masofani muddatda oladigan bo'lsak, 100 yilga ham yaqinlashib qoldi. Buni bu yog'i inshaalloh islomni zohir bo'ladigan vaqti. Lekin zohir bo'lishligi juda qiyinchilik bilan bo'ladi. zohir bo'lishligi juda ko'plab qonlar to'kilishligi bilan bo'ladi. Zohir bo'linishligi albatta sof haqni safi ajralishligi bilan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo musulmon ummatini qoyim qilsin. Alloh subhanahu va taolo islom bayrog'ini oliy qilsin. Birodarimizni ham Alloh subhanahu va taolo haqda sobit qilib, o'zi dinga xizmat qiladigan kishilardan qilsin. Jazakumulloh xayran. Barakallohu fika va baraka alayka va jamaa baynakum. fil Assalomu alaykum. Nashidachi birodarlarimiz ham marosimda qatnashdilar. Bo'lsin mayli tandan judo, bo'lsin bu jon senga fido, bo'lsin ilohim. Qurban bo'lsin senga qonim fido bo'lsin jismu jonim nurga to'lsin to'rt ilohim mehmon qilgin didoringa yuzingga Mayli olgin yo'g'i borim og'am inim do'sti yorim yetsin senga ohuzorim ilohim faqat qalbim metin qilma borar joyim tutun qilma jahannamga o'tin qilma ilohim Mayli olgin yo'q borim og'am inim do'sti yorim yetsin senga ohuzorim ilohim faqat qalbim mitin qilma borar joyim tutun qilma jahannamga o'tin qilma ilohim ya rabbim jamolingni ravo ko'rgan ko'zimga yo rabbim turli yerdan kelgan muhojir mujohid birodarlarimizning yuzlarida quvonch xursandchilik ko'rinib turgani sir emas alloh va rasulining dinini oliy qilaman deb kelgan birodarlarimiz to'y sohibi mujohid abdulvadudni birin ketin tabrikladilar marhamat taqdim etsangiz hmm, jazakalloh xayr auzu billahi minash shaytonir rojim بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله الحمدلله امروز یک روز خوشحالی است یک برادر ما دیگه ابو اسید امروز روز عروسیش بود دیگه الحمدلله ترتیب تنظیم مجاهدین حرکت اسلامی ازبکستان بپا کردن الحمدلله در روزا روزای خوشحالی هم الحمدلله زیاد است که بسیار فتوحات الحمدلله الله تعالی نصیب کردگی است و مجاهدین هم الحمدلله جمع مهاجرین حرکت اسلامی ازبکستان الحمدلله در شمال افغانستان الحمدلله زیاد کردگی کار کردگی هستند از او قبیل کارهایی که کردگی هستند در ولایت بغلان که عملیات ها کردن الحمدلله در اونجا یک تیاره سقوط کرد الحمدلله دیگه در وقتا الحمدلله در قندوز هم الحمدلله کار کردن برادر حرکت اسلامی ازبکستان در ولایت تخارم الحمدلله کار کردن که از ولایت تخار و قندوز قوا رفته بودن اونجا زیاد مرتدین مردار شدگی هستن. دیگه الحمدلله دو خوشحالی را الله تعالی یک جای کردگی است که عروسی و برادر و دیگه فتح و نصرت که قریب شدگی است الحمدلله دو تا را یک جای کردگی است ما بسیار خوشحال هستیم و امید داریم که الله تعالی در بین مهاجرین و انصار و مجاهدین ما وران نهر الله تعالی اتحاد اتفاق بیاره که هر روز امیر رقم خوشحالی را برای امت دیگه ما تقدیم بکنیم و امت بشنوه و زیاد خرسند شوه ان شاء الله جزاكم الله خيرا ترجمه حاجت بو bo'lmasa kerak fors tilini ko'pchiligimiz bilamiz mana alhamdulillah shu yerda mavronlar va xuroson mujohidlarini shu yerda jamlangan holda mana ko'rish bizga nasib etib turibdi alhamdulillah hozir so'zimizni pashtu tilda ansorlarimizdan birlarga beramiz mermani mujahidin murur de detus tabrik ba pashtu jaba ketus mijda ansari jandayus jandayus etmas de ham tabrikvi аз маш de де pesh пеш хушал Tosta de tabrik. دا ورور خو ماشاءالله ډیر تکړه ورور هم دی موږ ډیر پې خوشحاله شوي یاستو د مهاجر ورور هم دی بس ټولو امت مسلمه ته د دې تبریکې وایو خلاصه کې د ټول انصار هم د جهاد کې لار دی مضبوط ان شاء الله او ان شاء الله ما شاء الله جزاكم الله خيرا الحمد لله نور السماوات والارض ومن فيهن والحمد لله قيوم السماوات والارض ومن فيهن والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين اليوم تعمنا الفرحة ونحن بين يدي الإخوة الأوزبك في جماعة الشهيد الذي نحسبه كذلك والله حسيبه طاهر جان تعم الحرف الفرع هذا المكان والجمع قد كثر والقلوب مفعمة بالفرح والمسرة لكي نشارك أخانا الفاضل أبا أسيد في عرسه الذي يقام اليوم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في زواجه هذا وينتج له ذرية مقاتلة تقيم راية لا إله إلا الله في الأرض جميعها إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mana abdurahmon to'yga xush kelibsiz alloh rozi bo'lsin bu mana to'yga yig'ilganligi so'zlaringiz tilaklaringiz bo'lsa kuyov bolaga для брата я могу пожелать всего хорошего ну и что еще дай Аллах чтобы хороших э, детей можно сказать Аминь. чтобы муджахидами были А. с истинного, чтобы с истинного пути не сходились чтобы имана побольше и второй половине, и себе, конечно. А, еще Всего слово. хорошего. Слово еще. Ну, что еще сказать? Дай Аллах им счастье, что им еще сказать. И всего хорошего. Хоб, алхамдулиллах, ушбу валимана хам o'tkazishga alloh taolo musharraf qildi tinchlik osoyishtalik xushi xursandchilik bilan mujohidlarimizni oliy ruhiyasi bilan mana bu yerda jamlangan holda iymonlashgan bo'ldik alloh taolo qabul qilgan bo'lsin xizmatchilarni xizmatlarini va mana bu birodarlarni qadamlariga hasanotlar yozgan bo'lsin va birodarimiz abdulvadudga bu valimani bu nikohni, to'yini bu oilasini o'ziga ya'ni o'sha rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek o'z zurriyotlaridan o'z oila a'zolaridan bu kishiga yana ham katta katta xursandchilik ato qilsin va jazokumulloh khayron. xush kelibsizlar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh barakallohu laka va baraka alayka va jamaa baynakuma fi khayrin aka tushingizda hech payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ko'rganmisiz to'g'risini aytsam-ku shu vaqtgacha ko'rmaganman lekin ko'rishni orzu qilamiz ba'zi birodarlardan eshitib qolamiz rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'sha tushlarda ko'rgan ekanlar deb biz ham umid qilib qolamiz rasulullohni tushlarda ko'rgan birodarlarimiz tushlarini aytib bersalar bu sizga qanchalik qiziqarli bo'lardi albatta bu juda yam qiziqarli bo'ladi payg'ambarimiz har kuni ertalab sahobalar bilan bir ko'rishib o'tirishganlarida ashoblardan so'rar ekanlar bugun kim tush ko'rdi deb ya'ni shu bir nimaga qiyosan bir sunnatga muvofiq bir shunga qiyosan qani kim rasulullohni tushlarda ko'rgan birodarlardan bor ekan mana hozir birgalikda tinglaymiz mashalloh qani oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh qo'li oson emas ekan do'stlar jannat yo'li mana madrasamizda xizmatlarda bo'lib turgan Abdulhamid birodarimiz tashrif buyurdilar. Hozir so'zni shu kishiga beramiz. Xush kelibsiz Abdulhamidjon, tuzuymisiz, yaxshimisiz? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Mana o'zim anchadan beri mana shu birodarlar bilan targ'ibot bo'limidagi birodarlar bilan bir iymonlashib ozgina bir suhbatlashib bir mana shu yaxshi kunlarda birdan bo'lib bir jasad bo'lib suhbatlash niyatim bor edi mana alhamdulillah allohingiz bilan allohni tavfiqi bilan keldim mana alhamdulillah alhamdulillah xush kelibsiz alloh rozi bo'lsin barchamizdan o'zlaringizdan xushvaqt bo'lingizlar madrasamizni xodimlaridan ustoz mushrik mudir hamma bolalardan toliblardan sizlarga kattadan katta salom aytib yuborishdi hammalari va alaykum assalom hammalari shu birodarlarimiz haqida duodamiz dedi birodarlarimiz haqqiga ummat haqqiga hammamiz duodamiz dedi hammasi quyuq salomlarni aytib yuborishdi mashaalloh ho'p madrasamizdagi e, jihodiy ruhiyalar qay ahvolda madrasamizda alhamdulillah xoh katta bolalar bo'lsin qorilar bo'lsin xoh kichkina bolalar kitobiy ilm oluvchilar bo'lsin ya'ni yoshi kichkina sinflar bo'lsin hammasi ruhiy holati yaxshi alhamdulillah hammasi shu xursand ikkala tomon ham g'alaba deb hammasi shu shahodat ham g'ozilik ham hammasi g'alaba deb hammasi xursand birodarlarimiz haqqiga akalarini mujohid akalarini haqqiga duo qilishadi ho'p endi bu madrasa deyiladiyu lekin u yerdagi eng kichik talabamiz ham o'zi kichik yosh mujohidlarimizdan shundaymi inshaalloh hammasi mujohid haligi ba'zida yonimga kelishadi ana peshin vaqti tamom qiladiganimda abduhabid aka biz dedi inshaalloh mana konstantiniya andalus falastinga ketamiz dedi e mashalloh niyatni qarang nimaga fath qilamiz allohni kalomini oliy qilamiz dedi e, man nima qilaman desam siz ham dedi orqamizdan yurasiz e, nima qilaman qozonni kapkirtib olasiz to'xtagan joyimizda bizga taom pishirib berasiz ovqat pishirib berasiz mujohidlarga dedi allohu akbar e. madrasada xizmatiga shu deyman a shundaymi shunaqa bizda kerak shu mana nima ishlardasiz madrasada hozir alhamdulillah shu oshpazlik xizmatini qilib turibmiz alloh tavfiqi bilan alhamdulillah hijratga chiqishdan oldin bir katta niyatim bor edi mana shu jamoatni filmlarini ko'rib mana shu mujohidlarni ko'rib jang holatlarini mana shu madrasani filmlarini tafsir bergan madrasada mana shahidlari farzandlari ko'pgina yatimlar miskinlar bir nochorlarni mana ahvollarini ko'rib allohga duo qilgan edim ey robbim mana shu jihod maydonlariga mani ham yetkazgin agar men jang qilishga qodir bo'lmasam mana hech bo'lmasa mana shu mujohidlarni shahidlarni farzandlarini shu madrasada shu yetimlarga xizmatni qilishni menga nasib etgin deb allohga duo qilgan edim alhamdulillah alloh duolarimni ijobat etdi shuning uchun allohga ko'p hamd sanolar aytaman alloh mana shu qilayotgan amallarimni xayrli va davomli qilishini so'rayman barchamiznikini dunyo va oxiratimizga alloh izi bilan mana nima xizmat bo'lsa alloh qodirligicha qilib turibmiz alhamdulillah alloh bu qilayotgan amallarimizni dunyo va oxiratimizga xayrli qilsin to'g'ri insonmiz, xato qilamiz. U mas'ul bo'lsin, men bo'layin, oshpoz bo'lsin, mudir bo'lsin, amir bo'lsin, ozgina xato qiladi. Inson baribir xatokor-ku. Bu vertolyotlar uchib kelishi, keyin bu tez uchar fantom samolyotlar uchishi yoki bu josusiy tayyorlar uchishi madrasani faoliyatini to'xtata olyaptimi? Shularni ko'rib, yo eshitib qolib, madrasani darslarini tashlab, umuman o'qimay qo'yaptilarmi? Yo bir qo'rquv tushib, "Ya bunday madrasa o'qimayman" deganlar topilganmi oralaringizda? ya unaqa u madrasa harbiy holatga keldimi bolalar tamom birdan yugurishadi man buni ko'taraman man buni ko'taraman manga avtomatingizni bering manga man dishikani ko'taraman man havonni ko'taraman man buni ko'taraman deb hammasi talashib qoladi alhamdulillah ko'rib tursangiz hayron qolasiz bular sen uradi boshqa qiladi zaxmiy bo'lasan boshqa qilasan desa mana shuning uchun kelganman dedi mana shuning uchun tug'ilganman dedi mani ota onam mana shahid bo'lib ketdi mana shu ollohni yo'lida dedi man ham shahid bo'lishni xohlayman dedi hijrat jihod jamoatga nima yetsin azizlikda sadoqatga nima yetsin vafodorlar yetsin bu ne'matga siz necha vaqtdan beri oshpazlik qilish madrasada xizmat qilyapsiz alloh qalam 2 yilga yaqinlashib qoldi 2 yilcha bo'lib qoldi shu yaqin 2 yil ichida madrasa necha marta kufr hujumlariga uchraganini bir taxminan ayta olasizmi shu mana shu 2 yil ichida men shu madrasaga ishga o'tganimdan beri alloh xolam 5 martalarmi shu vertolyot mig shunaqa har qanaqa kufr tayyorlari tomonidan <clears throat> o'qqa tutildida e, bombard qilindi o'sha madrasani vertolyot urmasdan oldin ozgina siqildimda keyin vertolyot urgandan keyin bu shahid bo'ldi kichkina ukamiz yana odam bir qanday bir tushkunlikka tushadi ekanda shunaqa bir qayg'uga tushadi ekan tushkunlik bo'lmasa ham baribir ko'zingizni oldingizda bir o'zingizni har kuni yodingizda yurgan bir tolib ilm shahid bo'lib ketsa rosa yuragingiz bir achinib qoladi ekanda u baribir o'sha ham xuddi o'zimni farzandimda bir mujohidni bir musulmon opa singil opamizni bir singlimizni farzandida bor bir unaqa ichingiz achib qolar ekan ichingiz kuyib qolar ekan nohaqdan Allohni kalomini oliy qilaman Allohni dini bilan yashayman degan farzandlar mana shunday shahid bo'lib ketaversa har qanday xayolga borib qolasiz ekanda shayton har qanday bir qalbingizga bir qanday olib keladi ekan shunaqa kunlarni birida bir kun nimagadir yuragim siqilgandan peshin vaqti bo'lgan edi o'sha ozgina dam oldim ozgina dam olayin dedim peshindan oldinroq edi peshin vaqtidan keyin uxlagan ekanman tush ko'ribman tushimda tor ko'cha ekan bir endi ikki metrchalar bor allohu alam tor ko'cha o'sha chang tuproq ko'cha u haligi afg'onistonni ko'chalaridek bunday so'qmoqli ko'cha bo'ladi o'shanda jamoatimizda hamma mujohidlari birodarlarimiz shu yo'lda ketyapmiz charchaganmiz juda horg'in bir chanqagan bir suvsagan chanqagan holatda ketyapmiz shu boshida endi ko'zlarimga ko'rindi shu amir soyimiz ham ketyapti g'oziy keyin mana ta'minotchi jamil abu ismoil aka yana kimlar bor birodarlar hammasi ko'rinyapti ko'zga bitta bitta nima abdulaziz do'xtir shunaqa jamoatimiz hammasi bor hamma erkaklar o'rtada rasululloh sollallohu alayhi vasallam ketyapti jamoat o'rtasida men orqa tomondan ketyapman jamoatimiz ketyapti shu to'g'riga qarab charchagan juda zo'r qiynalib yurib ketyapti orqaroqdasiz man orqaroqdaman man o'sha safni orqaroqdaman lekin o'rtada ko'ryapmanki orqa tomondan ko'ryapman rasululloh sollallohu alayhi ketyapti qanday bildingiz buni hozir sizga aytib beraman qalbim qandaydir buni o'sha rasululloh ekanligini bildirib turibdida tushimda keyin shu yo'lda ketyapmiz har har zamonda birodarlar bir biriga qarab qo'yadi yana charchab ketyapmiz yo'lda rasululloh sallallohu alayhi vasallam ketyapti menga orqa tomonga qaragani yo'q to'g'ri ketyapti keyin bir burilish yo'lakcha kelib qoldi buriladigan joy o'sha yerda payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki birodarlarim to'xtasalaring mana shu yerda men bir ozgina to'xtanglar mana shu yerga bir duo qilayin robbimga dedi shunda hammamiz to'xtadik rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam jamoatdan shu o'rtadan chiqdida bir tepalik bor edi ozgina bir qumloqmi tuproqdan chiqqan tepalikmi o'shani ustiga chiqdida ikki qo'lini osmonga qarab ko'tardi o'sha ko'targan hollarida mana to'nlari bor edi malla jigar rang to'nlardanmi allohu alam shunaqa yer rangi yerning rangida o'sha yenglari qo'l yerga mana tushdi boldirlarigacha qo'llari muborak endi hozir ham ko'zimni oldimdan ketmaydi oppoq bir chiroyli turibdi shu osmonga qarab qo'lini ko'tardida duo qildi ey robbim dedi shu jamoatga nusratingni ber dedi birinchi aytgan duosi ikkinchi aytgan duosi gunohlarimizni mag'firat qilgin dedi ikkinchi aytgan so'zida ya'ni uchinchi bo'lib o'zingni kalomingni oliy qilaylik xilofatni quraylik dedi o'shandan keyin ollohu akbar dedi birodarlar ba'zilar yo rasululloh dedi yo ba'zilar amin deyaptida keyin o'shanda yo rasululloh degandan keyin ha demak qalb yana bir nima qildi birodarlar yo rasululloh deyapti ba'zilari amin deyapti ba'zilari allohu akbar deyapti yana qaytib safga nima safga yana qaytib turdi shu o'rtamizga kirdi yana ketyapmiz endi yana yo'lda davom etyapmiz man endi orqadan kelyapman birodarlarni orqaga surib birodarlar chetroq turinglar shoshmanglar shoshmanglar men rasulullohni oldiga borayin deb birodarlar chekkayartib orqasidan borib shu quchoqladim orqasidan mana shunday orqa tomondan keyin mana bo'ynini mana shu yerdan bir bo'sa oldimda bo'lsa olganim bilaman o'pganim bilaman turib ketdimda endi turdimda sal qo'llarimni ushlayman subhanalloh deyman shu jasadlariga tegdim aka muborak jasadlariga badanim deb shu ushlab ko'raman tekkanday bo'lyaptida keyin o'tirib yig'ladim rosa xumorimdan chiqib rosa yig'ladim yig'layapman endi rosa ko'zimga yosh to'xtamaydi qani edi mana shu tushim to'xtamay bir davomiy bo'lsa deb bir vaqt abdulla aka kelib qoldi oshpaz nima abdulhamid nima bo'ldi birodar tinchlikmi doktor chaqirayapmi nima bu yig'layapsiz mazangiz yo'qmi biron joyingiz og'riyaptimi yo'q yaxshi hamma joyim nima yig'layapsiz dedi man aytdim shu bir ajib tush ko'rdim o'shani ana qilib yig'lab o'tiribman dedim qanaqa tush ko'rdingiz desa man shunaqa shunaqa shunaqa tush ko'rdim dedim xayrli inshaalloh bu dedi mashaalloh keyin yana bir narsa asl tabibni tushimda mana ko'rib uchrashdim debsizda alhamdulillah keyin shu tushdan keyin jang holati bo'lganda yaqinda haligi ravoha birodarimiz aytdiku o'sha qiyomatga yaqin bo'ladigan birodarlarimni ko'rgim kelyapti e, deb aytadiku ashob rasululloh alayhi vasallam hadis sharif hadis sharifda o'shanda keyin yaqinda o'yladimki subhanalloh ajab emas o'sha biz bo'lib qolsakda chunki haligi safdan chiqayotganiga aytdiki birodarlarim shoshmanglar men bir allohga bir duo qilayin dedida o'ylab qoladim subhanalloh inshaalloh dedim mana shu dedim rasululloh sollallohu alayhi vasallam orzu qilgan o'sha birodarlari inshaalloh biz bo'lamiz dedim chunki alhamdulillah biz biz ham farishta jamoat emasmiz xato qilamiz gunoh qilamiz lekin inshaalloh kufrga qo'l berganimiz yo'q va bermaymiz ham inshaalloh shunday ekan birodarlarimga shu aytaman hech hayol hech qanday mana bunday hayol nima deydi bir shubhaga bir qalbida bir anavi bo'lmasin oxirgi bir gapim mana shu barchamizni shu Alloh jam qilganda inshaalloh jannatlarda ham Ana shunda barchamizni birga qilsin amin shu madrasaga bolalarga qarayman kechalari yotishadi uxlab yotishadi qarayman mana shu xuddi bir shahid birodarlarimizni o'zini ko'rgandek bo'lamanda hammasini farzandlari ko'p shahzodada ko'p shahzodaga duo qilaman hammasini alloh barchamizni jannatlardan birga qilsin amin Assalomu alaykum assalom rahmatulloh jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh qo'li oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li qimmatli vaqtingizni ayamasdan bizni iltimosimizga binoan studiyamizga tashrif buyurganingiz uchun alloh taolo o'ylagan niyatlaringizga yetkazsin ishlaringizga muvaffaqiyat ato etsin mana dasturimiz ham nihoyalab qoldi fursatdan foydalanib shu ummatga yoki tashqaridagi muxlislarimizga nasihatingiz bo'lsa agar avvalambor shu fursatdan foydalanib ummatga bir nasihatimki dunyoni har burchagida bo'layotgan islomiy uyg'onishlar to'lqinidan o'tib ketayotgan karvondan bebahra qolmasliklarini bir nasihat qilib qolaman ya'ni kimni qayerga va qanday holatda qo'lidan qaysi imkoniyat kelishidan qat'iy nazar ho moli bilan bo'lsa ho joni bilan bo'lsa dunyoni qaysi burchagida shu jihodiy faoliyatni qilishga imkoni bo'lsa shundan fursatni boy bermasdan foydalanib qolishlariga shuni nasihat qilib qolardim aka mana haqiqatdan ham aytganingizdek dunyoni turli burchaklarida jihodiy amaliyotlar bo'lmoqda Xossatan mana afrikadagi somali davlatida ham jihodiy ishlar juda ham qizg'in ketmoqda hozir mana shu dunyoda bo'layotgan xabarlarni dunyoga yetkazib siz va muxlislarimiz bilan hozir mana shu yerda xayrlashamiz jazakumulloh khayran. alloh sizlardan ham rozi bo'lsin alloh faoliyatlaringizga barakotlar bersin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh jahonda nima gap qisqa satrlarda afg'oniston qunduz viloyatining imomsoyib tumanida o'zbekiston islomiy harakati mujohidlari dushman afg'on arbaki qo'shinidan to'rttasini muhosaraga olib otib o'ldirdilar Murdorlar orasida arbakiylarning qo'mondoni ham bor. Tahor viloyatining Ishkamish tumanida O'zbekiston Islomiy harakati va Tolibon mujohidlari joylashgan markazga Afg'on murtad armiyasi va qaroqchi arbakiylar 15 ta Ranger rusumli mashinalari va tanklarida bostirib keldilar. Hushyorlikni boy bermagan birodarlarimiz jiddiy qarshilik ko'rsatdilar. Shiddatli kechgan jangda 10 ta murtad yo'q qilindi va Tolib birodarlarimiz tomonidan Abdulmatin ismli mujohid shahodatga yetishdi. Faryob viloyatining Chahlgazi tumanida O'zbekiston Islomiy harakati afg'on Tolib mujohidlari bilan birgalikda amaliyot o'tkazib, mintaqani o'z nazoratlariga oldilar. Deyarli 4 kun davom etgan janglarda Milliy murtatlar armiyasining katta qo'mondonlaridan biri o'ldi va 3 askari og'ir yaralandi. Badaxshon viloyatining Jurum tumanida O'zbekiston Islomiy harakati mujohidlari Tog'ut parlamentining a'zosi o'zining mashinasida ketayotganida mashinani o'qqa tutdilar. Mujohidlarimizning hujumlari davomida murtabning ikki hozir boshchisi o'ldi. O'zi esa mashinadan tushib, qochib qolishga erishdi. Afg'onistonning Qunduz viloyati Xonobod tumanida saylov ovozlari berilgan qog'ozlarni olib ketayotgan saylovchilar mashinalarda minaga tushib portladilar. Portlashda davlat saylov xodimlaridan 4 tasi o'sha zahoti o'ldi. Qog'ozlar esa yonib yo'q bo'ldi. Alhamdulillah. Afg'onistonning Qandahor viloyatida fidoi mujohid portlovchi modda yuklangan mashinasi bilan Amerika harbiy karvoniga hujum qildi. Kuchli portlash oqibatida din dushmanlarining ikkita hamirlari titilib ketdi. 15 ta amerikalik o'lib, yana 17 tasi yarador bo'ldi. Afg'onistonning Qunduz viloyati Xonobod tumanida afg'on istixborot xodimlari o'zlarining mashinalarida minaga tushib portladilar. Natijada istixborot xodimlaridan 8 tasi o'lib, 4 tasi yarador bo'ldi. Qandahor viloyatining boshqa bir Hokris tumanida Taliban mujohidlari deshiga quroli yordamida Amerikaning harbiy vertolyotini urib, yondirib tushirdilar. Kofirlar o'z talofatlari haqida gapirishga tillari bormadi. Allohu akbar va lillahil hamd. Afg'oniston bo'ylab saylov kampaniyasi o'tayotgan bir paytda afg'on toliblari 1.5 mingdan ziyod Amerika va afg'on murtidlariga qarshi hujum uyushtirdilar. Afg'on kufr axborotlari ushbu amaliyotda kofir va murtad armiya o'zining 20 ta askardan ayrilganini va 60 dan ortig'i yarador bo'lganini aytib o'tdi. Ammo Taliban mujohidlari o'liklar deyarli 10 barobar ko'p bo'lganini ta'kidladilar. Afg'onistonning Nangarhor viloyati markazi Jalolobodda Amerika askarlari zirhli texnikalarda mujohidlar minasiga tushib portladilar. Afg'on radiolari ushbu portlashda 12 ta amerikalik o'lganini aytib o'tdi. Afg'onistonning Helmand viloyatida ham dunyoda yakka hokimlikni da'vo qilayotgan Amerika askarlari minaga tushib, 10 taga kamaydilar. Bu esa yana 10 ta grob ko'paydi deganidir. Afg'onistonning tinch hisoblanadigan Xirot viloyatida afg'on murtatlari o'zlarining harbiy mashinalarida minaga tushdilar. Portlashda 5 ta politsiyachi o'ldi. Pokiston Baluchiston viloyati Qalat mintaqasida Pokiston murtatlarga qarshi amaliyotda bir vertolyot urib tushirildi. Shuningdek, jang davomida 10 ta favj o'lib, 30 tasi yarador qilindi. Pokistonning Islomobod shahri yaqinidagi Rawalpindi harbiylar shahrida metro savdo markazida portlash yuz berdi. Natijada kamida 23 kishi o'lib, o'nlab odamlar yaralandi. Ma'lum bo'lishicha, savdo markazida hukumat mulozimlari bo'lgan. Pokistonning Sindh viloyatida bir necha joylarda portlashlar sodir bo'ldi. Haydarobod shahrining o'zida yo'q, 15 minut ichida 5 ta joyda portlash amalga oshirildi. Bundan tashqari Latifobod, Vahdat, Husaynobod, Sehrish Nagar va Pokiston radiosi oldida jami 12 ta portlash sodir bo'ldi. O'liklar haqida ma'lumot berilmadi. Pokiston murtad armiyasining bir harbiy tayyorasi Islomoboddan 150 km janubiy sharqida joylashgan Gujranwala mintaqasida yerga qulab yonib ketdi. Tayyora ichidagi har ikki harbiy uchqich boshqaruvchisi o'ldi. Pokistonning Haybar Paxtunxo viloyatining Jamrud mintaqasida NATO yuklari ortilgan konteynerlarga mujohidlar hujum qildilar. Hujumda katta Kamaz haydovchisi o'ldi. Yamanning Abiyan shahrida mujohidlar murtatlarning harbiy postlariga hujum qilib, 11 yamanlik askarini qatl etdilar. Iroq poytaxt Bag'dod va Faluja shahrida mujohidlar murtatlar va shiyalarga qarshi ikkita portlashni amalga oshirdilar. Har ikkala portlashda jami 70 ta murtat o'ldirildi. 100 dan ortig'i esa yarador bo'ldi. Suriyaning Himis shahrida Nusayriyalar gavjum bo'lgan bozorda ikkita mashina portladi. Qattiq portlashda Allohning dushmanlaridan 30 ga yaqini o'ldi. 90 dan ortig'i yarador bo'ldi. Somali Somali Respublikasida Birlashgan Mushriklar Tashkilotining xorijlik bir a'zosini Ash-Shabob mujohidlari otib o'ldirib ketdilar. السيف كالريح غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يهلكها كبابيل تخرق بالرعب جدارا